цэцэг дөрч чинь яаж насрсан гэдэг үлээ. Нэг нэг очгоноос ус ухаж байгаа зүйл төцөг. Нилээ хэрэгтдэг сүмхтэй тийм үед байл. Уран зохиолч хүмүүс хэрэгчд байдаг гэж тэнээс хэлж байна. Яруу нэрэгч. Шал шал ингээл те зүгээр ингээд жирийн одоо ингээл амьдрал шал утгагүй болсон байгаа шүү дээ. Байнга л Гэтэл Just a young white kid wasn't meant to be. Одоо яг нөх хим шиг яг тийм байнгын шүдэг өчтдөг одоо яг зүгээр яг тийм лайфстайл талахгүй. Авч мөр тэрнээс өөр ажил хийдэг үстэй. Чань уу гоё. Компани гэл одоо өөр ажил хийж байгаа үстэй. Хан тийм тиймхүү ажил. Хан башлаа. Тэр ингээд амьдралаа яг амьдралдаа яг тэр шүлгэндээ л зориулсан юм ерөөсөө ингээл лайфстайл нэг тийм болсон шиг босоо шүлгүүчээл унахаас өмнө шүлгүүч тийм хүмүүс бол тэгэл байнгын согтуу тийм уянгийн халилтал байхгүй л Бас байнгын уянгийн хайлтар. Ер нь уянгийн хайл гэдэг гоё үг нэ би яг статусчлаа уянгийн хайл. Тэр тэр үсгээр тэр үсгээр архины хүмүүс юм уу? Архины бай продакт юм уу? Социализмын тэр үед арх зардггүй байжаад гинт арх зардаг болоо хэвчэж бүрөө. Тэр үед нэг залуу байсан манай дэв хүмүүс бүгд одоо бараа амар архин дуртай гэдэг. Иргэд тойрон байдгүй байж ерөөс арх одоо тэгэл амар ховор тэр үед нь ховор юм байсан шүү. Тэгэл бүр арайш хаяалаг орс мосоос нэг юм уу баг авч байгаа лууж муугаал бүр өнөө өнөө Өнөө ховор эрдэнэс байж байгаа л гинт гадарсан чинь бүр хүмүүс хүмүүсний дэлгүүрт байж байгаа юм байна. Аваад аваад. Наач яг л бүр яг бүр ойлгочлаа. Гэтэ тийм ээ. Уус шүү дээ. Зүгээр л уугаал нөө ямар гоё байна. Ийм гоё юм байсан юм аа бил. Өнөр мөрөө толгом тэгж бодож байгаа шүү дээ. Юу гайхаж байгаа шүү дээ. Уусан юмш тиймэрхүү хүн байхгүй байсан шүү дээ. Америк бас нөө нэг хэсэг юу архиг бас бүр хоригдсан байхгүй бүр хэдэн онд лээ дээ. 1920 онд. Тий 20 онд тэгсэн чинь тэгээ өгсөн чинь өгсөн чинь хүмүүс зүгээр ингээд Канадаас ингээд нууц ус баар ажилтдаг заа. Канадаас Канад виски аваад вискигаа жоохон хасаа нэг аяганд хийгээл нэг нэг битүүлний жоохон хэсэгт нэгээл дээр нь Юу бензин хийгээд дээр нь бас нэг жоохон өөр нэг элемент хийгээд өөр янз янз юм холж байгаа л тэгэл зүгээр баг баг дөрөвний нэг л яг цэвэр виски бусдын зүгээр уучсаал сон соно бензин бензин янз янз юм уу зөө. Тэгэл тэрийг зараал тэгэл хүмүүс тэр нь баг амир архи амир ховроос болохоор тэрийг нуугаал аим тийм амир тэг хордож өгөхөд зөндөө хүмүүс зөндөө хордож өгчээсэн гэсэн. Тэ. Prohibition. Хуурай хууль. Амир. Уус э, арх байхгүй ус юм чи яг архны амтыг мэдэхгүй л байгаа шүү дээ. Нэг нэг нэг. Амир муухай муугал за ийм би бүр амир түүх түүх түүхийн талаар бүр бас уншаалахаар уншаал байгаа шаа. Түүх үнэхээр гоё аа бас. Түүх ч юм тийм гоё юм. Чи бүр түүхийн фэшн юм уу? Түүх мөх гоё тэгэл заримдаа амар фэшн. Би бастаа ингээд нэг анатоми хичээлээ ингээд уншингууд ингээд мангар өнөөдөр ганц нэг шүүлэг унших гэж бүр нэг юуны талаар уншлаа өнөөдөр чинь би. Аа тий шавар шаваа шаваа чүмэг өлөөс тий шаваа чүмгийн талаар уншиж уншиж байгаа амар цэжлэгдэхгүй заяа. Шаваа чүмэг гэж юм. Шаваа чүмэг бас нэг хүний нэг хаан гэдэг үлээ нэг бас нэг чүмэг ихгүй байдлаар уншиж уншиж жагаад жоохон дээрээс дэшээр уншиж жагаад нэг зэрэг тогтохдохгүй амар хэцүү заяа жоох ном нь тэгэл тэгтэл ерөөс тогтохдохгүй амар өөдрөгтэй тэгсэн чи би зур тэрний хооронд өстөр нэг X-Men-ийн колосссан талаар ингээл уншсан чи бүр зур уншаал гэдэг шат мангар сайн тасралтгүй уншаал ойлгол мангар гой санаг тэгэхээр яг өөр юмд амар пашнтай шатсан харин хэдүүлээ тэгэл ер нь жоох муу сурдаг юм байна те 10 жилдээ шал өөр юмд анхаараа шагаад манай ангийн нөгөө нэг нэг э, хүүхдэд өгөхгүй юу? 1 2 1 2 шахгүй. Одоо нэг амар амжилттай заяа. Зүгээр одоо яг оюутны үндэл амжилттай гэсэн үг. Амар хичээлжилтэй амар сайн байхгүй. Голч нь нөгөө 3 GPA энэ 3 мөр амар гарсан заяа. Бараг 4 үздэг. Тэгээ тэр яг сая нэг 2 3 оны өмнө яг 21 хүрсэн байхгүй юу? Тэг 21 хүртэл бүр яг бүр яг нэг ч удаа арх пи бүр нэг ч удаа амсч үдчихэж байгаагүй заяа. Өөрөө бүр яг цагаан цааш. Тийм бүр яг яг нөгөө нэг э, гэрийнхэн мэрхэн угаасаа битэн хүртэл яг бити яг амсарыг хэлсэн тийм бүр яг тэрнийхэн дагуу явсараад яг 21 хүрээ тэгээд сая 2 3 оны өмнө тэрсөө тэр анх удаа ууж үзсэн байхгүй. Тэгсэн чинь бистэ зүгээр мэд чаар гой санагдчихжээ бистэ. Тэгээд тэр одоо ингээд яг 21 хүртэл яваг болохоор ингээд юу юм заяо. Би минас ингээд нэлийн өндөр заяо бата бата шиг заяо. Өндөр өндөр. Яг яг ингээд ном журмаараа яг нөгөө ном журмаараа өсөөцсөн байгаас тийм яг бүр хизээш амд голд нэг тийм юм уу огт ороогүй гадны нөлөө гэж яахгүй. Тэгээ ер нь амар гой санагдаж шахаад яг би бас яг ийм байх, яг ийм байх хэрэгтэй байсан ч э, юм. Хотлоо. Гэж яахгүй. Э, Зүр амар ч хотлоо. Өндөр нам өндөр өндөр намч яг зөвөр нэмэлт юм жаастай. Гэтэ тэр бол зөвөр яг э, надад яг гой санагдсан. Яг яг чинээсээ ингээл 20 хүртэл уухгүй гэж уусан бол яг ийм гой мэдрэмж авах байсан. Манай ахлаа гэсэн. Үгээд яг тийм байх ч бас буруу юм лээ хүн ч яг тэр юм юм эртнээс багасаа ер нь жоохон тийм юм мэдчих байхгүй бол гинт 21-т анх удаа арх ууч. За манай ахыг тэгсэн. Уус тийм л дээ маа. Хөрөхгүй. Маа нэг өөр найзыг өстэй ээж нь яагаад дүүс шүү дээ. Сэтгүүр ангиас нааш зүгээр орой олонных нь орой хоолных нь болгоных нь дараа 100 гэдэг төсөж зүгээр ээж нь чи одоо зүгээр ингээд эртэн юм угаасаа угаасаа таар ууж уужил таарна 10 10 дугаар ингээд бүр орой олгоно 10 дугаар ингээд толгож ууж байгаа шат за нөхө оройныхоо 100 уугараа а э, бас орой орой бол 7 хоног хэдэн уужил бүр яг тэгдгүүсэн би яг орой олон дээр нь очингууд надаас тэгж хийж мэж өгөө заяа яг яг үгдээд таар угаасаа л ингээд ууж таарна 10 дугаар ингээд л уун хонхны эргээл уун уусаа уус тань тэгээд нэг жоох юм уучаад үх гэж байгаа юм шиг амьдралаа яриад гэр орноо яриад тэнхтэй байна гэ. Тэгээд энэс нь тэгээд сургана гэж зүр тэгээд өөдөөс ч бас гойшооч. Кул ч юм шиг бас үгүй ч юм шиг шиг. Кул юм байна л да. Ашиг. Одоогийн залуус хэлдгэр. За тамир юу ярих гэжлээ. Мань мартчихжээ. Баста би бас нэг гоё юм ярих гэж. Аа тий. Нөгөө нэг Америкт сурч ирсэн байхгүй. Тэгээд ерөөсөө Америкч нэ 21 хөрөөгөө бол арх авахд хэцүү штэ бүр яг амар яг хойлороо мөрддөг дэлгүр мэлгүр дандаа нөгөө юуг нь бичиг баримтын шалгаал. Тэг 21 хүртэл 19 дэх очиж 2 жил ингээ ерөөсөө архт чадчихсан. Ууж ууж чадахгүй ингээ Монголд бол ууж тасан хаалт. Тэг гинт амар 21 хөрөнгөтэй амар шоуч юм болсон гэсэн чинь бүр нэг хэсэг бүр шоуны амьдрал бүр сэнсэртлээ шаагаа тэгээ бүр юу болоод байна. Юм үзег юм шиг э, яасан юм шиг лээ. Тэр гинт нэг нэг нохоог ингэжтэй барьж барьж хагаад 50 гот те галзуур штэ тэрэн шиг л яг Монголд болохоор тэгэл архиг бол тэгээд яг өндөө 21 хүрээгүй хүмүүс л чөлөөтэй авд штэ. Тийм штэ тийм бичлэг байдаг үстэ бүр 13 4 дөө тийм татчих багс штэ. Бөөлж мөөлж шээ. Юу юм штэ. Аа Тэсээ нэгний шоол шахаа те энэ бистэ засчихсан байна гэж шээ. За л жохоод микрофон э, ярих болгондоо микрофоноор ярих. Гэтэ одоо ингээд нэг жоохон хүмүүс пими уужаа зураг харна штэ тий. Тэгэл хэвээ одоо ингээд хараад шаалтад эднэр ээж тэмэр штэ тэгэд мэдс тийм гэсэн бах үү тий. Тухайд тийм жижиг л харагддаг ус тий. Стами өөр нэг 17-т 16 7 молоотой байхдаа нэг маст феста шоу ташаа. Маст зүгээр тайзан дээр тектоник хийжсэн санчлаа. Нэг амар дөргөө дайвар тас огцсон санаж байна 10 гаруй ангилаа. Доллар. Тэгээ сайн тасарсан. Уг нөө нэг 9 сарын нэг нэрөө. Тийм тэр чинь 9 дэх ангис байхгүй юу? 9 дэх анги юм бүү. Тийм. Бас бистаа нэг юм. Зүгээр л минут болгон бөөлж биш байгаа бүр. Тэгснэ. Манлаа битээр хоёулаас нэг төсчсөн чаа ингээд нэг явж байхдаа чи манийга ийм новшулцсан багт түшиж явж идэг найзууд байхад би баярлж инж аа тийм ярьсан шүү өөрөө тэр үедээ тийм л эмоционал нэг хэсэг л хаашаас нэг бөөнд навшиж байсан ярьж зарим хүмүүс найз байгаа хаяа явчихдээ шүү зарим хүмүүс гэхдээ бүр амар сөндөө ингээд Зүгээр их дүн зүгээр л байнга nice guy гэдэг зөө ер нь. Тэгжээд зүгээр хизээл л хизээ уух болгонд л агсараач шахаад бүр зүгээр хизээч зүгээр уухаа тий бас та. Амар ядраатай тэгээд тийм хүмүүс бас та. Хотлоо бас та наахгүй яаж хат. Нэг удаа. Одоо бас та нар ч гэж та зүгээр. За за. Яг тэ нөө өөрийгөө амар барьдаг л хол та тий. Өөрийгөө бүр нэг тий бүр контролтой бол бүр яг амар тийм бие ирсэн байдалтай л байдаг. Тэгж байгаа л яг уун гутаа нэг эсвэл зөөр бага насанд нь бас нэг тийм юм уу те архит нь тийм аа мав нагсар агсан ч байсан. Тэг гэр бүлийн хүч хийлж юм эсвэл зүгээр угийн тийм гентэй ч байж болно шүү дээ. Угийн биолог нь тийм байж болно шүү дээ. Буучаал зүгээр би ийм та нарын ингэ зүгээр э, ийг бол юм шүү. Тийм. Тэр бас эрүүл үедээ дотроо бодож исэн юм уу тэр шат юм шүү. Ер нь бол яг нөө нэг яг нөө юу н алга болчдаг гэдэг нь шүү дээ. Яг нэг барьер. Тий одоо нэг гадуура нэг бүрхүүлтэй байгаа шүү дээ. Нэг гадаад ертөнцтэй харьцдаг яашаас фильтртэй тэр фильтр л байхгүй болч болч дотоод хүн гарч ирсэн. Тийм тийм. Баян баян хүүхд залуу юм тий. Тэр өөр тэр өөр ингэж э, уухан добр аим тасардаг хацардаг шүү дээ. Нэг одоо proud буруугаад ууцаа заяа. Юу кресл мэс авч цонхрууч идэж юм бидэд. Та нар наваа яах юмстаа юмстаа гэ найзуудаа зодож модохгүй шагаа бүр аим хацардаг. Тэгээ яж хат чи буу муутай баян авч яддаг тийм биз дээ. Аа биз дээ. Хоёр гар буу өдр. Дүүл дүүл бэлтэл мэтэл. Тийм. Мэлээ машин багнер нарыг хэрэг төвөгдөл орооцлоо та тийм. Снэ. Йоо. Чи зөвөр нэрийг хэлэхгүй тэр найд тэгэл ярьчих л та гэж. Нэрийг хэлэхгүйгээр зөвөр сториг нь ярьж. Стори нь бас сонирхолтой болж тээ. <laughs> Яг яг өдөө энэ ч юм бэ. Яг одоо бууга миний би ярихгүй л буугаар буучих юм шиг байна. <laughs> Ой. Ой ой сонсоогүй хин сонсоогүй. Гэтэ ой. Буута яагаад тэгээ явдаг бол тээ. Гэхдээ хамгийн гол нь юу вэ? Амар баян болохоор би ямар хүмүүс хүмүүс алуу амар амар гэр машин дотроо бейсболын цөхөр цахалгаан борохоо спрей мэв зөндөө юм тээ бичдэг гэсэн. Аимхаа. Ээж аваар нь угаасаа бүр Тэгвэл угаасаа ээж аав нь би бүр юу гэр олморлоор битгий яваар чам бүр зүгээр л алан шүү гэдэг гэсэн. Угаасаа амар юу? Амар баян шүү дээ. Тэгээ яг нэг сая юу Лондон цортох байхгүй тэгэл 13 сая маяар бүс мүс авч байгаа шаа. Тийм шүү дээ. Тэр нэг яг Америкийн баян хүмүүс шиг баян юм уу те? Монголын топ топ 10-т ордог. Манай ингээд тэр нөө Америк системтэй бас нэг тиймэрхүү мэддэг шүү дээ. За Гэтэ тийм хүүхдүүд бас амар азгүй юм шиг байгаа сте. Надад л тэгсэн. Яг нэг тэгээ бүр багаас нь бүр яг амьдрал нэг тийм оо менеж нэг амар амьдрал үзсэн ч тийм шүү. Гэтэл яг хэдүүлээ бол их амар даварцсан хүүхдүүд бол бас нэг биш. Гэтэ жоохон л даварцсан. <laughs> iPhone, iPhone тэ тэ. Хаяа хаяа хайлт давраастай. Та бэлцэндээ микрофон өгч гэлээ. Ер нь ярих гэж байгаа хүмүүс шууд микрофоноо аваад яриад идэх үү. Тэгэл нэг нэг дараа нь сонсонгууд нэг цаана нэг тэнгууд хүмүүс инээлдэж юм юу гэж болцсон те сонсогч нартай амар Европ Европ ч зур 16 байт юм бэл те 10 уух уу те аа ялангуяа англид үү те англид за тэр англид 11 настай байдаг аа англид 10 нас үгүй байх уу Ой шууд микрофон аваад ирээ аваад ирээ. Харин аваад ирээ. Микрофон аваад юм аа. 11 настай асуул хашаа магаж фими ууж болно гэхдээ арх биш хоо. Пи бол зүгээр. Тэгээ ягаад хөл бүг үзэхтэй ингээ пи жоо манарч манарцсан гараад байж таш. <laughs> Нэг ганц юмдаа ингээ яа шатсан гэсэн. Амар дэмжиж тэдвэс чинь. Тэд нар зүгээр л градус нь бас харж үздэм байх те. Тий. Архив бол 10 21 мөрнө 19. Тийм тэр тийм баг. Тийм. Хойлонда тийм яг оруулчихдаг л боллоо шүү дээ. Маш зөв бүртлээ ПУ-н жоохон эртгэн шат те. Зөөлөн болохоор. Тэр тэр 21 21 хүрчиж яг архиуж олно. Молон бас нөө юу лээ. 18 үржиж тавигдчих юу хэрэг байдаг. Тий. Тиймэр нас тийм нэг статистик судалгаагаар шаасан тоох те. Битггүй шүү дээ. Тийм бах. Гшах. Хаа чи зөв тэгж итгэмээр байгаа юм уу те гшах. Яаж болно вэ? Тэгмээр байна гэж. Яадаг байсан билж тээ. Америк Америк нөгөө нэг цэрэгт явхад 18 настай байх шаардлагатай. Гэхдээ юу нэг юу лээ нэг муудчт нь ч зүгээр сонгуульд санал өгөхийн тулд 21-т байх хэрэгтэй байсан билээ. Тэнгүүтээ тэгсэн чинь бид нэр одоо ингэ улсынхаа төлөө өгөж болох юм хөртлөө хин бид нарыг одоо яах тэр хүнээ сонгож болохгүй юм уу гэд Тэгээд яг 18-аас яг санал өгдөгсгсөн. Усыгаа төлөө өгч олцсон усыгаа сайжруулах хүнээ сонгох эрхгүй гэдэг шаттай. Зүгээр л зүгээр л зүгээр л хасах байгаа шүү. Ямар ч дэмбэхгүй. Муухан яг үйлээ. Ой. Ста. Ой. Сайхан манаа нөө нэг э, багшд байхгүй юу? Бүр жинхэнэ жинхэнэ проза юм. Юуны? юуны борлуулалт маркетинг ер нь багш гэдэг борлуулалтын менежмент заадаг. Айгүй мундаг хүн багш байхгүй. Тэгсэн чинь тэр ингээ ярьж байгаа байхгүй юу? Хилөө уржигдрын байдлаар нэг Монголын stock exchange дээр баг ганцхан юм ганцхан хөндлөлт юм худалдан авалтлаа хийсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгснэ <coughs> юу валют харилч өө валют гэх юм шиг нөө хувьцаа юу хувьцааны югаар тэгээ Монгол <coughs> бэлгээ валютчтай андаа. Тэгсэн чинь Монгол болохоор гэтээ тэгээ яагаад та нар ингэж бодож байна? Монголд яагаад энэ хөрөнгөний бирж ерөөсө хөгждөг вэ гэдгсэн аахгүй. Тэгсэн чинь Яа бэлгээс бүксөө гаргаж шаа. Тийм. Бүксөө гаргаж шагаа. За. За юу ч. Өө аа шаалта. Шаас шаас шаас сорлогчтой. Аа. <laughs> <laughs> За яри. За. Гэсэн чинь зүгээр яагаад Монголд ингэ хөрөнгөний бирж ерөөсө хөгждөг вэ гэдгсэн чинь одоо ингэ социализм үеэс ингэ бөө ингэ компаниуд байгуулсан шүү дээ. Улсаас улсын компани. Улсын компаниуд. Тийм амар том том Петроис, Петроис янз янз. Гэвч бүх тэдний заяа бүгднийг нь одоогоор баг бүх улс даяараа өгсөн байхад одоо бол тэдний баг нэг 40 50 хүн л хувьшлаад авцсан байдаг гэсэн бүгднгийн. Тэгэл юу гэнэ вэж та? Юу? Улс даяараа биш одоо Петрос энэ төр бүх тийм том том компаниуд 40 50 хүмүүс хувьчлаад авцсан. 40 50 хүн тий хүмүүс л 50 хүмүүс л. Тэгэл олигархууд болсон. Олигархууд тий. Тэгэл олигархууд тэгэл ерөөсөө баг тийм юу stock exchange баг явагддггүй. Хөрөнгө оруулалт эрэхтэй бол л банкнаас зээл авчдаг юм авчдаг амар амар амар гэдэг. Өсвөр тэгэл амар амар амар Яг таамаар буруулахгүй. 48%. Тэр нь буруу явцсан гэж байна. Тийм. Тэгээд Орос ч бас тийм шүү дээ. Орос ч бас нөгөө нэг яг задарсан шүү дээ. Яг нэг зөвлөлт холбоотой улс байж байгаа яг улсын баах юм цэрэг зевсэг мөвсэг юм уу одоо нэг тий том том компаниуд уурхаа муурхаа алтны орд морд нефт мэт газ маз тийм юмнуудын зүгээр стандарт зөөр шууд хувьчилж хувьчилж аваад тэр бас тэр юм сөндө бас ингээд одоо петроос метроос уусан ард уулс дард уулс даяар та нараа ямар хүн зөөр ямар сэргэлэн үн авчдаг гэнэ тийм дээ дээр үед нэг жоохон нэг сэргэлэн шаацсан бастал одоо бүр дэлбэртлээ байжал уулсан жоохон ядуу гараад ингээд өлтөс шаацсан одоо бүх хүмүүсүүд юм ингээд зүгээр булаагаал өөрийнхөө болгоцсон юм шиг жоохон сэргэлэн чагаа жоохон лигли тэгэл одооны баячч маар бүгд зөв хувьчлалын үе хүс тээ тэр нарантуул марантуулыг чинь гэсэн тэгсэн гэсэн юу гэсэн Чи энийх өстэй нөгөө нэг. За. Тэ сайхан самбуу сайхан сам. Сайхан самбуугийн ах нь зүгээр ясагс тэр үед тэр нөгөө нэг улсын юунд одоо тийм яг хувьчлалын яг юунд ажиллаж исэн юм шиг байна. Нөгөө нэг хүмүүс хувьчилж хувьчилж өгдөг. Тэнгуүтэ зүгээр э, дүүдээ шууд тэр нөгөө нэг нарантуудлын тэр авийг тэр хэч нэг тоодгүй юм шүү. Тэгэл ийм газрын чи энийг чи нэр тэр ингээ явах юм хавь Тэгж байгаа л өөр мөр хүмүүст санал болгож исэн тэр тэр үед ерөөс хүмүүс таахгүй. За газраар яа ийм том газартай газар ийм юм нэг юм газар бол яах юм бах юм гээд газар нэг тийм сонирн биш нэг тэгэл тийжсэн жий тэрэн сайхан сайн бод тэр явын газрыг би энийг авчиг гэл тэгэл тэрийг хувьсаал тэнгуутаа тэнчэнэ тийм жижигхэн ринок гэдэг чинь тэгэл яг тийм захны юу болгоод ганц өрийг юм байгаал тэгэл реклам хийгээл ийм мангар хямдхан төрөөс нь амар хямдхан тэгээд ингээд өөрөө юм бодлол юма заржлах юм зах нэгдлээ мэгдлээ гэл тэгэл хүмүүс боогоор төрөөс нь мангар хямдхан болохоор ингээд очиол тэгэл лангу тавиал зүр ингээл малгай зэлгаа янз бүрийн гот мотл хийсэн юм та зарж эхлэв. Тэгэл тэр нь томрол хүмүүсийн амар очдаг завхарлууд томрцсон баагаар дотроо нэмэл биш. Тэр чинь бол яг л амар шасаа бас тэгэх шээ. Тэр ихдээ гоё өөрөө бизнес. Оо дивжүүлсэн шүү дээ. Нөө нэг юу лээ жобын тэр хавцааг тийм нэг жоб ич байсан юм мэдхгүй тэр үед яг тийм 100 айл шиг тийм бараа юу юм дээр яасан гэж хэлж штэ. Нэг 0 0 хүмүүс өнгөө ордог бах зөөр орж байгаа хүмүүсээс одоо 100 100 мөнгө төр Одоо ч 200 300 таслдаг болоод тэгэл тийм өстэй бүрээд үрээ. Тэр бол яг зүр бизнес бизнес майнд төсдөг. Тий, start from the bottom from now here. Ой. Одоо энэ тэр амар олигархууд чи ээж бүгдийг барыг хин танд юм биш. Наа чи маа сурал дэр байсан байсан гэх зүгээр. Тэгж үгүй шаваад. Тэгвэл ямар сонирмол те. Нэг ангич хүүх зүгээр ингээд улсын амар зүгээр л улсыг сөнөөх хүч чадалтай байж болцоод шээс те. Ерхий сайда. Тэгээ сөнөөг шагаад. Ее <laughs> ашиг. Тэгтээ зүгээр үе. Ээж авч тиймэрхэн ярддаг уу? Бараг э, тэдний ангийнх нөхд мөхтлээд юм шүү дээ. Нэг ээж ээж л байх аа гэж магадгүй ээж болохоор нэг байдгүй. <laughs> Энд хүмүүсүүд нь тийм амар яа. Тэ Монгол Монголд бол яг нэг Америкт шүү дээ. Йоо Америкт болохоор яа гэвэл ер нь яг тийм систем нь яг ер нь бол амар тийм сайн бодоод ингээд яг зөв ер нь яг тийм юу хийцэн суйртай. Одоо чинь хүн одоо ингээл очиад яхад одоо бизнес эхлүүлээл ингээл яв юм аа гэхэд заавалчгүй танил тал шаардлахгүй ингээ үнэн шударгаараа тэр хөдөлмөрлөөл яг ингээл яг юмын зөв хийгээл ингээл явах юм бол яг ашиг мөнгө олоод ингээл явах боломжтой яг зөөр нэг хөдөлмөр тэ өөрийнхөө юугаар хөдөлмөр нуус phase off тийм яг тийм өөрийн шагнадаг тийм Америкт тийм ер нь бол тийм орчин нь бол амар яг тийм надад бол амар мэдрэгцэн яг юм хийж болох шууд ингээл амар гой боломжтой юм шиг л land of opportunities гэдэг шүү дээ. Харин тийм юм боломжтой юм шиг санагдал Монголд ирсэн чи яг их Монголд ирэхдээ би бол Америкээс амар юу э, юу авцсан ирсэн амар инспирэшн авцсан ирсэн. Яг бүр нэг сэтгэл бүр нэг хөөрөө шаага одоо basement-ийг бүр амар олгоно болгоно. Ер нь амар олгочлог болтой хаашгүй. Тэгээ зөөр <laughs> яг анх ирж байхдаа бол яг амар шаасан юмстай бүр бүр нэг яг Америкийн яг тэр юу шиг болж болох юм байна. Энэ яг ийм болох юм байна гэл яг хүмүүсийн хийж байгаа юмнууд нараал тэгэл шаангот өстэй <laughs> буцаа орчондоо уусаа шаач. Уусаал тэгэл Монгол э, хотод ингээл янгот бас юм жижиг сажиг юм дээр стресстж байна. Харин тийм тэгэл жоохон тийм юу чөлөөтэй сэтгэх юм юм нь ч жоохон хаагддаг юм шиг лээ. Монголд яг тэг санагцаг нэг л хэвэн ингээл аа ингээл байсаар баг буцаад нэг хэмэндээ ороод байгаа ч юм шиг. Яг тэгээд яг ийм бизнесээр хийж мэйгээл яхад те яг тийм Монголд болохоорс амар юу аваад байгаа юм зүгээр э, амар хүн цорталтай. Ер нь жоохон хүн цорталтай л юм шиг л. Танил талгуул бол Гэтэ одоо бас яг тэгж хэлт менеж нэг амар тэгж явж үлдсэн биш мэдгүй л тэгтээ. Тэгж санагдаж байгаа. Тэгж уус хүмүүсээс амар тэгж сонсогддог шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Биш тэр одооний болж байгаа хямрал чинь менеж бараг мэдрэхгүй байгаа шүү дээ. Менеж бол хүсэн баасаа мэдэрдэг шүү дээ тэр гэр орол мөр бол ч юм уу одоо доод төвсний хүмүүс бүр амар талх малхны 200 300 төгрөгөл нэм өсгөхөд л тэднэрт бүр амар хэцүү. Тэр цохилт болж байгаа ш зүгээр л. Тийм биш та зүгээр те бүр зүгээр бүр зүгээр утгаараа стресс яаж байгаа ш. Тийм мах цах үнд ороолоо. Тийм ш та. Биш та нар та нар 2000 багт санаж байна мах. Килограмм 2. Амар хэмтгэн мах. Тийм мань ими мань дандаа имээ төвж авдаг гэсэн ш. Тэгээд тамираа нэг юм ярих гэсэн. Тэгэл мах 2000 гэл. Одоо хэд болчлоо? Тэгж бараг 11 11 маа. Shit. Юу вэ? Хитэн процент юм би. 300%. Энэ болохоор бас л нэг хараал ийдсэн нэг хитэн хаастлруудын хийж байгаа юм шүү дээ. Одоо ингээд бахны юуг ингээд бооцсон байгаа шүү дээ, тэ. Яг нэг урсгалыг нь боочоод бүр амар өнтэй ингээд саагаш байгаа хүмүүсийг бүр Хэдэн одоо амар олон хүнд л хэцүү байгаа ч гэсэн хэдэн хүн бол зүр дэлбэртлээ байж байгаа шүү дээ хэдэн томчууд. Тийм. Тэр бол зүгээр э, яг ингээд тэрүүгээр нэг яхаа авалж байгаа гэж чинь. <laughs> Оос тэгж байгаа. Шахаа авал том хаус авал. Чи одоо ингээд боддоо ингээд хідүүлээ заяа. Энэ өрөөнд байгаа ингээд хідүүлээ зүгээр яг махны ингээд ченж үз заяа. Тэнгүүд ингээд нэг нь ингээд үнэ өсгөж өмсгөө шангууд нөгөөтг нь шууд ингээд үнэ өсгөл. Оо тэр өссөн байлаа зах зээлийн үнгээл. Тэр нь тэгэл биеийнхээ тэнхтэж өсгсөөр хагаад тэгээ ингээд амар үнэтэй болчдаг заяа. Тэнгүүд ингээд улс ингээд зах зээлийн үнийг бууруулах гад амар их нөөц юм ахцах ингээд яаж магаал. Тэгэл буцаал чэнжүүд нь буцаал хяналтанд ор. Яа тэ уул нэг монголчин зүгээр яг амар ферм фермтэй яг ийм юу гэдэг юм шүү дээ. Зөндөө малтай. Гэтэ тэрийг бас яг амар тийм юу нэг тийм альбан бос маягийн байлгаад байгаа байхгүй яг хүмүүсээ яг ингээд маха хүмүүсийнхаа махыг амар хямдхан хангахаар те одоо хүмүүсээ өсөхгүй тулд ч те улсаас цаанаас нь бас нэг тийм дэмжлэг ч юм уу зөөр нэг юм корпорац юм уу те яг тийм ферм яг тийм байт юм лээ нэг Канадах Монголд заяа бюронуудыг хөдөлж аваад тэг бюроч нь хэд настай хүрвлээ 2 настай лөө 3 2 3 3 мөр 1 2 за тэр яг малчтаас зүгээр бэрүү бодлож байгаа. Тэнгүүтээ 3 сарын турш бүр яг амар фермний диетэнд шат гэсэн. Фермний бүр яг хооллолтоор хооллоод бүр хамаг махцахын гоё болгоол. Тэгэл нядлал амар гоё стейкний мах гаргадаг. Оюу толгой молгороо нийлүүлдэг. Одоо бүр зүгээр л юугаа <laughs> хангаж чадахгүй байгаа гэсэн бүр. Юугаа өгдөглээ. Хэрэгцээг хангаж чадахгүй. Ирэлтээ юу? Тэг ирэлт хэрэгцээ нь бүр амар ихсэн. Тэгээд бүр би энэ зах зээлийг ганцаараа дийлэхгүй байна гэж шаа. Тэгээ яг тэрийг тийм баг тийм болцсон. Тэгээд яг монголчууд бас тэгмээр байна те. Гой маха маха гой гаргадаг болол тэгэл юу хаана хөлөө Монгол Монголын махыг бүр үнэн хямдхан бүр хог шиг хөдөлж авангуудаа бүр оруулангуудаа бүр жинхэнэ натуральны бэлчээрийн мах зах гэж шагаа те бүр Япон тэгдэг гэж Монгол Монгол гарахтаа Европ руу Европ Европ манайхан тэгэхээр мах чи Монгол мах байдаг гэсэн шүү дээ манайхан тэгэхээр бас жоохон яг ухаантай л авах хэрэгтэй л дээ. Бас нэг тэдний стандарт нь нийцүүлэл өөрсдөө хөндлүүлэл. Бас нэг Японы нэг мах мэдхүү та нар. Аа бүр Kobe beef үү? Дэлхийн хамгийн үнэтэй. Kobe хамгийн үнэтэй. Тийм. Нөө пив мивэр хоолдог тэгээ бас яг пив уулгаад байнгын масаж хийлгдэг. Тийм мах өөх хоёр нь яг ингээ бүр ингээ яг холилдсон уу? Гойлцдаг гэсэн. Алагтай. Би сая би бүр гайхсаахгүй эртээд нэг Японы ресторан дээрээ ороод стейк авсан чинь 88 мянга шээ. Гайхаад юу вэ? Хин юм өгд явдیں۔ гэсэн чинь нэг тэр болсон лээ. Гэтэ 88 мянга чинь нэг 50 доллар маллар тохиолдсон гэж байхгүй. Гэтэл ёо ямар амин Монгол шахгүй. Нүгэд нэг би нэг юу микрофон өгөх гэнэ. Би нэг юу нэр бүү нэг 5 дахь ангилаа 6 дахь нэг хөдөө явж байхдаа нэг сонио уншсан хөхгүй сонь дээр. Тэгсэн чинь зүгээр хідэн ядан хүмүүс ингээл 150 гом байн гэддэг. Одоо бүр хэцүү байна. Угаасаа бүр амар уулсан баг ингэж идэж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Эн чинь бол нийл хор штэ гэдэг Тэгээ яг магтай <laughs> гоё хоол идэм мэд ихээр өнөөдөр бол доорож нэг 1500 төгрөгдөрлөл яг гоё шүлтэй нэг хоол ууж идэн мэдэн тэр чинь амар үнэтэй үнэтэйгээр амар махны үнийг шүүмжилж ирсэн гэсэн чинь одоо тэрнээсээ бүр хэд дахин өссөн юм дээ хэвчээ. Хэцүү байгаа зэрэг. Биш та нар гуанзанд хэрэг хоол иддэг вэ? Гуанза. Тий. 3000 4000 гэдэг хоол маань бараг хэрэгдэггүй. Гуанзны хоолнууд чинь хямдхан байсан юм шүү дээ. Одоо бүр 3 4000 голоо шат. Тэр чинь гайгүй шүү дээ одоо. Аа гайгүй шүү дээ. Харин харин гайгүй болчиход энэ тэ одоо. Тэгэхээр манд тэгэл оюут хийж байга гэж байгаа шүү дээ тэр аваа. Тийм. Маас оюутны л хоол шүү дээ. Мандах шааш те. Бата мандах шаасан те. Шаас. Гайгүй л. Гоё шээ. Мандах гоё шаа энэ тэр. Айоо. Зарим ресторанууд үнэн сонинтэй зүгээр 20 хэдэн мянга мянган үнэтэй хоол бүтсэн. Бүр үнэн бүр амар онцгүй болчихсон. Яаж ямар Ямар зүрх айс барьж юм бэ? Яаж ингэ зүрхэлдэг байна гэмээр те. Бид нэг River River Sounds руу ороод нэг хахааны стейк авсан. Баавар станаар шээ. 20 22 мянгаар ээжтэй орчихсон болохоор тэгэл баавар баавар шахал тэрийг заа за энийг жуун цовинг нэдчихсэн 10 мянга гэхдээ заах нөгөө гоё ол идэм билгээд. Тэгээ эдсэн чинь бүр амар онцгүй шат. Зүгээр л хахааны маха шараал дээр нэг кетчуп чиг сонь соос асгацсан юм шиг. Тэр нь амар их цаа хитрхи ихийг гэсэн будаан бүр тэр саундс живцэн живцэн заяо. Хамгийн гол нь будаачин гол амар саундс болж бол яг ямар ч саундсгүй будаа ихэр гоё өдөн штэ. Тийм. Оо чи ингээд жоохон хоолоогоо сонсчээр. Тийм <laughs> байхгүй бүр. Зарим ягаад хоолнд бүр тийм сонирн байдаг юм гэж. Juste тийм нэг гоё гоё хоолтой газард байна нэр. KFC гоё. Начин нэг нэг нэг нэг нэг KFC гоё юмцтэй тий. Нэг нэг нэг нэг нэг. Стандарт ууса маха өдөр чинь уус гадаадас орлож махсан уус өдөр хэлсэн. Хаанаас орлож ирдээ? Хятадаас. Хятадаас. Би батхад Наа чи Мартин дээр харин KFC дээр бидэлт хийж байгаа та. Э, юунууд нь э, одоо нөө нэг э, яг нөө оронгууд нөө нэг орхийг хориглоно гэд бид тийм хаалгаж идсэн шүү дээ. Тий. Тэрийг тэрийг зөв онгоолгоо үтцсэн чинь зүгээр тэр зүгээр яг нөгөө нэг <laughs> махнууд нь шүү дээ. Хятадууд байна. Нөө нэг фил фил зинг зингр мингэр гэдэг зэрэг махнууд ингээ хайрцаг хайцараа ингээ гаргаж байж гэсэн. Илгээд гаргаж илаа. Зургийг авснаа. Зиндэглээ өстэй. Зиндэглээ өстэй бөксөрөө яг новши юм харуул садаа болоо шээ. Чи энэ бөксөрөө яг нэг comedy club-д яг нэг нэг хүн орилж морилж. Чи ингүүл төрөний өнөө тааваа шагаа. Чи ингүүл охин шаа. Бөксөрөө хэклинг гээ. За сая уул нэг гоё юм ярьжсэн тэгэл хэклүүлчлээ. За за heckling гэдэг шүү дээ. No heckling гэдэг хэрэгц. Comedy Store руу орсон чи Америкийн пиццаа шиг өнөөдөр ямар шиг шиг. Чанг аим дэмжижсэн ч гэсэн тэр банд тэр ямар ядаргаатайсэн мэнийг залгач жоохон. Тэр нэг сохтой хүмүүс үү? Үгүй ээ, яг тэр нэг бүр тэр нэг яриадсан чинь чанг бас нэг дэмжижсэн. Тийм тийм тийм. Тийм тийм. Бас жоохон ядаргаа. Юу гэсэн ч үгийн гэшээд. Юу гэсэн ч үгийн гэдэг. Давар дэрийг баг 5 удаа хэлсэн багаас. <laughs> Сохтуул байсан л та. Ер нь сохтой хүмүүс их ахаар бас жоохон мяа алч. Хүмүүс ихтэй яг чи эрүүл бүр ив эрүүл байхаар бас тэнэ. <clears throat> Яг нэг гоё те. Яг нэг жоо сул тавиад нэг хоёр пивний цаан те нэг ганц хоёр пивний цаан нэг те. Арай жоохон солрох хэрэгтэй. Гэхдээ бүр хэтэргээс огтон бүр зүгээр нэг <laughs> Өнөөдөр нэг ахны байсан яг уу. Аа шок зураач цогтоотор авах гэсэн те. Тэр чи нэрэлжлээ шүү дээ. Тэр ахтай. Тэгтээ яг хөө тэгэл. Юу яриад л агш. Гар зэрэлтэй нь юу ч яриаггүй шүү дээ. Куйзагийн ах. Тийш дээ. Үгүй үгүй. Үгүй. Нөгөө нэг бата ингээл хальт багалтууд шахалсан. Сэсэж үгсрэх шахаа. Тийм. Тэр чин зор сохтуу тэгэл солиотой юм шүү дээ. Шахаа да тоглосон юм аа. За угаасаа чи тэгэл хасж шүү дээ. Тэрнээс тэгээд амар. Мань хасахгүй шүү дээ. Хин энийг ингээ хайгаа явж дээ энэ яриг. Тэр удаа ярина даа. <laughs> Илгээ өөр нэрээ Нилийн нэг инээхээр өөр аир үнэ. Гэхдээ миний бүхсдэгтэй харагдахгүй болохоор мань бол ичих юм байна. Тэдээс одоо хэдэн өдөр ярилцаж байгаа юм бэ? Түл ой. Тэдээс ярилцал яваад. Ой. Тэгвэл бүксий чинь тайлбарлчээ заяа. Үслэг хошногныхаа хажууд нэг сонь яа түлэгдсэн чи юу яатсан чи сонь юм болцсон. <laughs> Тийм хошногоороо маний дэг. Өдөр чи сайрдсан юм аа. Баян баян суусараа. Баян суусараа бүх сайрт нь штэ. Чөөр энийг чөөр энийг харалтай сайрт. Юун дээр суусан юм? Юун дээр суудын юм? Энэ энэ энэ. Юун дээр суудын ярина. Энэ энэ. Түрэн ааш. Стураад байна нэ. Наач минийха. Ютс. А энэ чи. Миний сураг байна уу? Oh shit нэ. Ой 12 за барин 1 цаг болж шүү дээ. За за. Ингээ харилтаа даа. Ингээ харилтаа. Энэ. Тэгэл үргэлжлүүлч 27 мэт багш. 0 метр авч. Тэмэг өнөдөр самт яг тэр байсан. Ингээ нэг сонирм байсан. Сонирм байсан. Жон төвлөрч өгөхгүй тэгээд хүмүүс тэнд яаш. Хоор тэмэр шалуу. Жишээ нь за хурдан дуусгач гэж үзсэн л дээ. Дараа л бол. Тэгвэл хүмүүс сохтоогоорс жоон тэнийг шатна. Тэгтэл зэл чи анх гарал хүмүүс авир нээстэй. <laughs> Чи тэгэд үзлөө тийм. Энэ мен чин сонсож ирсэн. Өөр хийх юм бэлээ. Мэн бүгдэр хэлсэн шүү дээ. Тэгэд э, хамгийн их тахын гоё юм уу? Би амар шарыг өдрөө. Билгээ чи яаж авах вэ? Мэд мэд тэгсэн шүү дээ. Taxi. Yeah. Вати папа, дядя, гага, няня. Папа. Зүсэний тэр юм. Тэл битэмж тарч. Я папа. Вати, вати, вати, вати, вати, вати. Гэсэн. Батагийн тэр янзсан бичлэгүүд амар шаажлтэй. Би яг Чи зүгээр аа гэсэн инеж идэх шиг. Таврагийн нөө инедэг. Тэ. Риг цаамаа нэг Алив тэр дуу тэр тэрийг жоохон тавь. Тэр тэрийг та тэрийг бүтээр нараа. Энэ жах юм шатаг гэц та. Ее. За тийм ээ. Бүгднгийнх нь Аа, богд олон дэр нэг. Сая Ее, ее, ее. Богны хөөсийг хусч байгаараа залуучуудаа. Чи бүр яг хосд юм уу яг яг хав халдсан лам шиг болтлоо. Тийм шүү дээ. Тэр чинь амар хэцүү юм шүү. Үгүй эгүй. Боовныхоос нөө дээдлийн үсэл хэлж байгаа ш. Төмсний үсийг тийм болно гэж байхгүй ш. Үгүй яг тэр боовныхоо дээдлийн тэр давсагны хэсгийг. Тийш тээ. Зөөр л бас та тэгэл шаагаад. Тэгээ захтандгүй юм уу? Үгүй бас та нөө нэг ширхийн давуулаа шаалъя ш. Аавын бодол шээ. Аавын харц. Үгүй үгүй. Үгүй. Манай ч ирээд тийм. Уулаар ингээл алхаад явчихсан нэг хог мог олонгуудаа гэж уурлж орлоо. Нэг сууж байгаа хүмүүсээр хотын хон. Сууж байгаа хүмүүсээр очиж яриад байгаа хүмүүсээ ч тийм очиж хон байж аль. За ингээд цаймаа угаашаа тэгээд нэг нэг цай ууж муучаал за хог битээ яриа гэл босоо яваашаа гэдэг шиг. Лайтэ шатстэй. Лайтэ гэж. Гэтэ та нар тийм хүмүүсээс ер нь жоохон яадаг уу? Зайлс хийдэг үү нэг хүн амтын хурж ирж юм ярьж марих гал. Тэ. Зэндээ зэндээ бол <laughs> Би бол тэгэл зэндээ хүнтэй тэгэл харьцах чинь ядарна шүү дээ. Ядаргаатай санагдчихаа. Тий, зүгээр биз дээ тарих тачаал өгөө шагаад үстэй. Харин нэг юм ярих хэрэгтэй бол. Нэг юм хийгээ шагаад оо. Тэгээ бас нэг шууд үгүй гэж хэлж чадахгүй бас хайл нэг худлаа юм асуух гэж шагаад тий. Одоо танил мэрэгтэй таард нь штэ гадна штэ юм. Тэгээ за юу. Яг юм асуух шаардлагатай. Юу асуух вүлээ тий гэж бодоо шагаад. Тэг баах юм ажиллуулчихдаг шат. Тамир бол зөвөр шууд л ярь. Сэтгэлээс шууд мооч нь шилцэж явах хэрэгтэй. Аа оос хайрцаа байхгүй бол хэцүү штэ. Тэ зэндэ. Хүн ч угаасаа social creature штэ зэндэ. Creature штэ. Монгол хөлтэй. Өнөөд <laughs> өнөөдөр ооно. Өнөөдөр оон. Тэр бас утаар амар. Тэр нь яг YouTube дээр тавихгүй юм чинь. Од олно штэ. Наа чи бодоодох биш үстэй. Үгүй. Бодож идэх шастай. Блин, блин. Зом бас лайм шиг шиг. Тий нөө. Чөтгөр юм шиг. Наа сая чи нөө тамийн хаан штэ. Энэ гурыг явуулдаг байхгүй. Бүгд үжсэн юм штэ. гарч чадсан. Монголчууд ингээд бас өөрхөн хийдэг байсан байгаа зү те. Энэ бол амар хүүхдтэй те. Тэр би шатсан. For you back sa una яриас биш ерөөл хараа нэгдэг октод welcome to my heart яг л дуучин наран арги биш өнөөдөр архи даваараа оо сайн нөгөө нэг fuck you гэсэн эмгтээтэйгээр адилхан царайтай бид гол юм ингээд бүтээр байгаа мó та а бүтэн дуу бишээ а хараа санийг бүжигдээдсэн шүү дээ тэрний царай нөгөө өнөөдөр нэг асуудал болсон гिचээтэй гэж Яг хар хар үзлээтэй зогсож байгаасаа тийм. Тий, микрофон дээр. Яа, амгийн баг хамгийн гоё байна. Үгүй шүү дээ. Адилхан байгаа. Аа, одоо адилхан. Би тэрээс цааш залхуурсан байна шүү. Дууссан ч энийг дээл баг видео болоо тавьчих тавьчих юм шиг YouTube дээр. Яах юм бэ? Залхуур. Самра чамплог бас нэг байна. Аа тэр. Тийм тийм тийм. Хийсэн байгаа шүү дээ. Харин тийм. Кэх. Тэ чамаа олчихдаг. нэг хэсэг юм шиг. Бат. Мэн баг бүх эпизодын чухал хэсгүүд нь оролцсон хэвээр. Тийм биз дээ. Тэгээд явуулаад яах чам бол гэх юм. Зүгээр л явуул. Хоёр л аварж авахгүй. Энэ ядан хандсан өөр гавардаг. Тийм ээ чи ойлгосон л дээ. Гэтэ өөрөө хамт явахгүйсэн юм байна. Өөр э, юутай штэ. Хүн туслах амлалт гоцсоохгүй. Аа, тэр. Уусаа тэнцэнэ байх хэвээр тэ. Тэнцэнэ байх. Зүгээр бүр амар хайрцаг шээ. Тэгээ бас 3 пистаг алах хэвээр байсан. Араас нь. Гэтэ тэр горыг зэр гэл алцдаг нэ зүгээр. Юу ч биш шат. Тэр нөгөө Японы нөгөө нэг Miyamoto Musashi гэдэг мэдхөө. Тэр нөгөө нэг нэг Book of Five Rings гэдэг тийм ном биччихсэн. Тэр болохоор юу лээ? Ингээд э, Японд тийм юунууд байсан юм байна л та зүгээр л ингээд тасганаас тасган руу явж зүр хүмүүстэй ингээд самурайгаар э, сэлмэр ингэж байлддаг тийм ронинууд зүгээр юм тэнүүчлээл явж идэг тийм самурайнууд бадарчин самурай тийм бадарчин самурайнууд тэгэл тэгээ тэр яг тийм байсан гэсэн тэгээд тэнгуүдэг баг 13 настайдаа хамгийн анхны хүн нэг хүн алж ирсэн гэж хэлдэг. Тэгэл нөө нэг юм дандаа юм хоёр сэлэмтэй тийм юугаар стилэр ядаг. Тэгээ ингээд юу амир 64 хүний хөлөөтэй дүүлэр ягаад алсан ч гэх шиг. Аль нь алинд нь ч ялагдаагүй дээ 64 хүн тулаан хийсэн гэл энд тэнд Тэнгүүдээ тэгж амар шааж байгаатай сүүл рүүгээ э, жоохон хөксрөнгүүтэй нэг агуу дотор очиж мочгоотой яг ном ом бичээл шүлэг мөлөг өчтдөг болвол бүр амар тийм тэнгүүтээ амар новширдаг байсан гэсэн. Ер нь л хүний сэтгэл зүй одоо нэг яг байлдаж захтаа ерөөс юу ч бодохгүй модохгүй те. Яг ингээд шууд зүг зүг хамгийн ихний ингэж сэлэм гаргахтаа шууд Ер нь бол яг тийм байлдаан бол кинон дээр гардаг шиг амар удаа аа аа гэл нэг те чүм чүм гэл зэлмэрээ нэг тулааш хагаад тийм нэг болдгоо байсан. Зүгээр л хин төрүүлж ингэж суулж төр ихний нөө завчлтыг хийсэн тэр нь баг самурайны сэлэмч амар хурц штэ те. Тэр нь баг ялдаг байсан болохоор ингээл яг тэрийг байн өдөр болгон давтдаг. Яг хамгийн түрүүнд гаргаж ирэл ингээл яг тийм нэг ихний завчлт хийдэг. Тэрийг их давтдаг байсан. Тэгэл сүүл рүүгээ нөө нэг яаж яадаг гэсэн. Ингээ өглөө яг нэг дүэлтээ өдрийнх нь өглөө ингээл сэрэж мэрэнгүүт зүг зүр ингээл босоол хоол мол идэл. Зүгээр л нэг жирийн өдөр шиг ингээл байж байж гот жоохон нөгөө багыг багыгаа жоохон хүлээлгэж мүлээлгэх гэсэн шарын хөдөлгөж байгаа. Амар хоцорж ирж мөрөөл. Тэнгүүд нөгөөх нь амар улаацсан тий. Улаараа л дайран гот нь шууд шаагаал алцдаг. Тийм үү бистэ ш тий. Тэр нь бистэ тий тэр бистэ ингээл агууд суугаа шүлэн мүлэн бичдэг гэсэн л тэгж байгаа ш тий. Тэгээ тэгээ тэр шүлэн мүлийн ер нь биз даа шүлэн мүл байсан сонь санагдаад шүү дээ. Нөгөө тэгэл нэг хүн бодож байгаа л бичиж байгаа шүү дээ. Тэр хүний бодож байгаа бичсэн юм гэдэг. Гэтэ яг бүр ингэж бодож бол бас бичихгүй шүү дээ. Тэр хүний одоо ингэ зөв нэг фактуудаараа л э, би юм бичиж байгаа шүү дээ. Тэрний өөр хүн унших хэрэгтэй ч юм уу юм шүү дээ. Шал нэр нь өөрөө уншвал гоё л ахгүй юу. Үгүй гоё л юм. Зүгээр л нэг өөрийнхөө нэг сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлж явах шүү дээ. Үгээр нэг тийм жоохон юугаа нэг тийм. Гэтэ Японы шүлэг мүлгүүд чинь бүр сонин шүү дээ хоёрхан мөр тийм шиг юм үү? Хаку гэдэг л үү? Хайку. Юу гурван яг юм гурван юутай шүлэгчүү бол нэг тийм дөрөв мөртэй дэрэг шүү дээ. Тийм шиг гурав юм мөр зүр. Монголд үжиж шүү дээ. Ташаах юу гэж мөшөөд хаалга нээдүү мэлхий өсрөв. Тэр гэж мөшөөд зүр тийм. Харин тийм тиймэрхүү юм байд юм шиг. Гэтэ тэр нөгөө нэг э, бас утгатай л ахал та. <laughs> Нөгөө нэг юу юм уу яа. Гүн утгатай л ах. Гүс надаа ингэ шүлэн мүлэг гэлж болох одоо ингэ л хөшөө чи тэгэхээр ямар тийм харахгүй бүдүүлгийг сонсогдсон шүү дээ. Үгүй ажилтаа ашиггүй. Одоо ингэ л дээр үе зүгээр одоо ингэ л хүн нэг зүгээр хүний юмста юу ч хамаагүй хүн хилцэн тэгэл тэр нь ямар нэг чам шүлэг унших алсгүй шүү дээ. Зүгээр л юу ч утгагүй утгагүй зүгээр л ингэ л бодлоо бичсэн бол нэг хүмүүс уншихчихгүй шүү дээ. Онцгүй юм чи. Яг гоёор тэрийг илэрхийлсэн болохоор амар хүн хүнд унших гой санагддаг. Уран байсан. Гой санагддаг болохоор. Өвний сонголт Монгол гоё идвэсах тий. Гой. Чи юу нүг бичиж байна жаа. Мэн тэгэл хаяа яасан. Хипхоп карьер чи яах гээд байгаа. Чамд чамд онгод тэнгэр хилээ үсттэй. Мэн тэгэл чи фэйл шаагаар бичсэн шүү дээ. Яах гээд. Би бол тэрийг бол ойлгосон. Тэгэл өгжүн бол угаасаа худлаа мэн миний хувьд бол. Тэр нэг амар сериосны хөгжимчин тэ одоо хөгжимч юм да тэр рэпер мэпер байна гэдэг бол надад бол угаасаа зохихгүй. Тэрийг бол ойлгоол Тэгээ нэг рэпер гэхэр чи нэгтэй нэг нэг өстө дийс шангууд шууд зүрүүлээлээ. Дийшээ гал шууд очиж зодч модал нэг те. Нэг тийм хүн байх ёстой ч юм уу. Зүгээр ихтэй зүгээр надад нэг л би бол яг өөр би бол рэпер гэж бодсон гэх. Тэгэл ер нь эртхэн эвлэрчгүй өдөө нэг тэгээ нэг эдеми цагаа өрөөд тахтай те. Хичээл намаа сайн сураа сайхан <laughs> сайн банкир болоод сайн те. Тэгэж мөнгийг хүлэх хэрэгтэй. Тэгэж баян болцоо юу. Үгүй ээ. Тэгээ чи цаагаар л ойжсан байж болно шүү дээ. Тэ. Наана наана мөнгө олоод тэ цаагаар. Тийм тэгэл ойжсан чинь зүгээр заавалч үү тийм. Лойчсан зүүн чинь зүгээр л манеж штэ. Тэрнээс өөр нэхгүй. Та бас гим чи яа наваа гэрэ шахаад юм шиг ярьсан. Тэнийг юм ааш. Ийг шиг. Гэтэл яаж чамрал орчлоо. Ааш. Гүй бас надад л зөөр ойроод одоо ингээл яаж мод штэ. Одоо нэг жими клик клик бүүмийнхэн чи ингээл одоо ингээл зүр ингээл ринчин шүт чайна маныг шүтэл бүр ингээл шүлгийг бүр ингээл амар шааж мад штэ бүр ингээл ингээл яг өөртөө бүр симбол болсон бүр яг ингээд шүтэнэ олгцсан бүр ингээл бүр чайна чи шүтмэр бай шүтмэр хүн шүтмэр хүн зааж тэ би яг чи заавал ингээд нэг таласнаас хараад байна. Уу за чи тэ тайлбарлаа. Миний арж алах шүү дээ. Зүгээр ингээл нэг юм тэр үед амьдчихсэн зүгээр л нэг юм хилээ ичин гутал тэр нь одоо нэг үхчихэл яаж гут дараа чи үеийнх нь хүмүүс зүгээр амар бүр ингээд энэ зууныг харцсан юм шиг бүр амар. Үгүй ихтэй үнэн юм хэлсэн юм чи яасан. Гоё хэлсэн шээ. Үнэн тэгээд яг амар яг мундаг болохоор л тэгээд. Тийм мундаг болохоор л тэгж байгаа. Чи чам мундаг санагддаг юм уу? Үгүй. Тэр мундаг өшөөсөн бол тэгээд тэгж мартагдал ба. Тэр яг чиний хэлсэн ингээл зүгээр л хэний хэлсэн үү? Үгүй. Чойн өнгөд чи яг ямар хүн нэлээ? Нөө зохиолч мань нас юм мэдгүй шүү дээ. Эн чин чань хоёрыг чи аав хоёр л үү? Юу? Юу лээ? Аав хоёр эн чин чин юу эрдэмтэн. Эрдэмтэн. Олон хэлмэлээр том том номоо орчуулсан. Тийм. Ринчингийн чанам чин зөвөр өөр эн чин л байхгүй. За за. Монгол ганцаар эн чин байт юм байна шүү. За намайг одоо тэгвэл хүмүүс алах байх шээ. Гэтэ би анх тэгэж бодож л байсан л. Биш <laughs> юм бэлээ. Харин тийм дээ. Чика. Зүгээр аа хоёр аа хоёр зүгээр хоёр дөөдөд юу ч ярдггүй шатсан те зүгээр ингээ хоёулаа цаасан дээр өчтдөг шатсан. Гэж яахгүй. Тийм. Зүгээр шүлгээр харьцдаг. Тийм шүлэг мүлэг чинь тэгэл мэдээж яг тий ямар ч тийм тэнэг юм бол хүмүүс ингээл яагаал ахгүй шүү дээ. Аль шиг э, аль болох гоё юу? Тийм. Манайд хэтэрхий зүгээр яг өнгөцгөн хараал ойлгохгүй ойлгох болоогүй л болох л та бас бацаанууд. Гэтэ манайч ойлгохыг хүсэхгүй байгаа юм. Тэр нэг тий ойлгохыг хүсэхгүй тэгэл <laughs> тэнийг хипхоп сонсоол ингээд дээрээс залхаа. Тий залхаа тэгэл залхуур л тэгэл ойлгохыг хүсэхгүй синж гэсэн тэгэл тэр үеийн нэг хүний нэг новшин юм л байгаа шүү дээ. Ойлгосон юм л байгаа шүү дээ. Тэрийг ойлгоо яа. Өө тэр чин тэгээ ихтэй бол юм ойлгосон хүний үг чин тэгээ тэр чин бол бас чиний хувьд бол тэгээ ойлгоход тий цаг хугацаа хэмнэ шүү дээ. За тэгээд э, хүн бол өөр өөрийнхөө проспектоор явдаа. Тий. Тийм захваад юм хэлээд явах уу? Яа нөө нэг юун дээр тэгсэн байсан шүү дээ. Юу лээ? Нэг онч мэрэгэн үгсэн дээр тэр нөө нэг юу тийм ухаантай хүмүүсийн хэлсэн үгийг сонсох бол яг цаг цаг хугацаа амар хэмндэг юмдаг. Юм юм ойлгодог. Тэр нөө ч одоо маа юу юу уншдаг гэсэн шүү дээ. Амар том том бүр дэлхийн том том зохиолоод байгаа зэ толстой молстой юм. Амар мундаг. Тэдрийг амар уншуул амарыг зөв зөв хүн болдог юм. Төлөвштэй гэж аа. Тийм л ахал. Тэр юу лээ? Э, амар хэдэн зуун характертэй. War and Peace чинь бүр амар ойна юм яруу. Амар характер бүр амар том ном гэж л шүү. Тэгээ миний одоо унших тэрийг бол унших амар хэрэгтэй юм байна. Харин унших хэрэгтэй байх тийм. Одоо тэгээд л <laughs> унших хэрэгтэй гэж байна. Ийхтэй эхэлж анатомийнхоо номыг унших хэрэгтэй. <laughs> Хичээлтэй унахгүй байх гэж байна. Одоо Монгол хэлээр яг яг амар гоё ярьдаг яг найруулгатай яг өгүүлбэр яг тэгж яадаг хүмүүс ч яг тэр бэмбэр эн чинь гоё нэг цэндийн дамжин сүрэн гэж яддаг шүү дээ яг монгол хэлний яг дүрм мөрмийг яг ер нь баг одоогийн орчин үеийн дүрмүүдийг гаргаж ирсэн. Бас нэг нөө нэг тийм амар том том нэг нөө өгүүлбэр нь яг гоё найруулгатай яг монгол хэлээр яг ярих э, ер нь гоё унших хэрэгтэй гэсэн тэдний номыг. Э, Угаас ярьж байгаа сонсонгот бүр амар өөр. Яг монгол хэлээ сурж байгаа өстэй бас тэр хүмүүсээ сурна шүү дээ. Бид нар ч бас монгол хэлээ сурах их сургуулийн багш нар багш нар хэд амар төгс яриад байдаг шүү дээ. Юмны багш. Хуулийн бизнес эрх бизнес эрх зүйн багш амар сайн ярьдаг. Тэгэл ер нь том яг мундаг багш нар амар ярьдаг юм аа. Тэгээ бэлэн цэцэн яг ойлгох юм ямар хим билээ нэг эдийн засч байт юм баста. Нэг амар гой нэг бичлэгүүтэй дөх интервьютэй тэр үзэн гут одоо нөгөө нэг юу мөөг штэ одоо одоо ерөөсөө л нэг заавалчгүй англиар нэрлэхгүй бол болохгүй юм дэж штэ компьютер компьютер гэдэг тэрийг хүртэл бүр нэг амар гоё монголоор хэлчихсэн штэ яг яг юу гэж тиймээ санахгүй юм заяа. Гэтэ ингээд яг ингээд нэг хоёр монгол үг хэлэн гутал яг яг тэрэнд яг компьютер гэж байгаа нь яг ойлгоход тэгэл бүр ингээд ерөөсөө нэг ч гадаад үг хэрэглэхгүй ярьдаг. Тэгснэ эдийн засгийн өсөлт мөслийн талаар ярьшаа. Гэтэ ингээд нэг ч гадаад үггүй ярьдаг шээ. Аа. Ярьж байгаа сте. Гшээх. Аль болох тийм л амар байна. Хүн толгой аа байн ажиллаж байгаа. Нэр хүний тайхгүй шүү дээ. Хүний биеийн жингийн хоёр хувийг л эзэлдэг заяа. Тэгснэ одоо агаар, хоол, ус мус ингээ биед орж байгаа одоо nutrients, fuel-ууд байгаа заа одоо амин resource-ууд одоо нэг тижээлүүд бүх биед орж байгаа бүх тижээлийн 20% нь одоо зарцуулдаг гэсэн тарих. Тархинд өөх. Тэгээ бай хамгийн их ажилдаг баг хэрэгтэн. Аа. Хүчтэй төв систем юм чинь тэгэл бүгд нь хүний хотоод хотоод дотор чинь давсан давслаг хүчлэлээр ямар ямар хүчлээд өглөө хотоодны хүчил хотоодны хүчил хотоодны хүчил амар хотоо хүчтэй юм л да бүр цэник минг төмрийг ингээд тайлуулах тийм хүчтэй төмөр яагаан бидний хотоодны дотор байгаа юм байж ингээд зур ингээд бидний зур хайлаад ингээд бүсэр ингээд цоолоо ингээд гараад ирдэг юм байх гэсэн чинь хотоодны селүүд нь шүү дээ устгаасаа илүү хурдан дахин дахин үржиж иддэг гэсэн. Тэгэл <laughs> төлждөг. Тэгэл яг хотоод дотор ингээд байгаад иддэг. Тэрний чинь нэг шингэн дотор нэг Макдоналдс нэг бүргэр хийгдэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь амар зав юм. Төгсөлгөө шатсан тэг хүн шахах. Угаасаа би яг энэ анатомид талаар ингээд юм уншаад бүр хүний би бүр амар юм бэлээ. Гэтэ би нэг сайн мэдэхгүй л дээ. Гэтэ бүр юм болго ингээм амар өөрөг мөрөгтэй тагснаа таарч марц. <laughs> Чи өнгөцөн. Онгос ч гэсэн гайхамшигтай. <laughs> Гэтэ хотод бүр ийм юм шаттай. Хотод нотор ингээл өнөр мөнөр ялгарнгот бүгэ өөрөө зур гаргаа гаргаж оргочдаг зүгээр л нэг тийм юм. Яг төгс систем юм байна шүү дээ. Аа ихтэй яг л хүн яаж үссэн бэ гэдэг л санана шүү дээ. Гэтэ энэ яг аа гүү гүү байгалийн алдаа биш <laughs> юу юу яг байгалийн алдаа бол биш э, байгалийн алдаа бол дэлхийг сүнэж байгаа стандартлах гэж <laughs> тий үгүй үгүй яг үгүй яг энэ Тэгээ би нэг нэг хүний яг тэр нэг зүгээр ярьж байгааг сонссон ч яг амар гой санагцсан. Одоо ингээд ингээд энэ манай ертөнц цааштай орчлон ертөнц яг их тесрэлт олоод ингээд баг юм юмнууд үүссэн штэ. Бит юмнууд үүсэл хийн газ мазар ингээд ягаал гариг мариг татах хүч мэт цаг хугацаа үүсэл. Тэгэл яг тэр бүх юм дундаас ингээд бид нар явсаар гоод ингээд бид нар ингээд өөрсдийн гэсэн ухаантай, оюун ухаантай, ухамсартай юм мэдрэхүйтэй ингээд юмнууд ингээд Тэгэхээр одоо орчлын ертөнц болохоор ингээ өөрөө ингээ биднийг зохиогоод бид нэр ингээд бидний зүрх бүрлдэх яг тэр юмны бүрдүүлээд тэгээ өөрөө өөрийгөө ингэж яг бидний нүдээр дамжуулж ингэж өөрийгөө одоо ингэж оюун ухаантай болцсон. Яг тэр нь ингэж бид нар болж ингэж яаж байгаа. Тэгээд ер нь бол амар <laughs> Тэгэхэд э, тэр нь бол яг амар надад э, гой санагцсан. Бид нар бол яг угаасаа л хүн хүмүүсийн одоо энэ эд эс ч юм бүр хэдэн 100 сая жил мэллийн өмнө дэлбэржсэн од мод чинь нэ дэлбэрдэж штэ тэ насны гүцэд үгүй супернова супернова супернова тэр дэлбэрэлтээс үүссэн тэр тоосонцороор яг бид нэр ингэж үүссэн гэж л штэ тэгэхээр яг оддын юм тоосноос ингэж яг үүссэн мөсөн тэгээд бидний нэг атомод үүд штэ Starboy Stardust гэж Алдаа бол за за хэдүүлээ од юм биш шүү. Одоо тийм байна гэж байна. <laughs> Бүгд Facebook-ийн одоо тийм байна гэж. <laughs> Тэгээ тэр надад тэр нөө нэг юунууд Библийн тэр үг тайлбарлалцсан амар зүйн санагдсан. Хүмүүс анх нөө нэг <coughs> юу хийсэн гээд яг тэр нөө Библийн Адам Ева гэж яддаг шүү дээ. Тэр хоёр чинь ингээл нэг шалтан байж байгаа л тэгсэн чи Ева нэг нэг модноос нэг жим сэтдсэн чинь тэр нь болохоор мэдлэгийн мод гэл те нэг tree of knowledge гэл тэрэн дээр нөө нэг жим сургадаг тэр тэр нь болохоор 20 та жимс гэл ертөнцөө эзэг тэр жимсийг хорж мөрцөн тэгсэн чинь нөгөө нэг эмгтэй начин могоо могоо очиод наа жимсээ идэх гэдэг хэлээд байдаг хөөхгүй тий могоо очиод те энийг идэхгүй юм идэхгүй юм тэгээд тэгсэн чинь очиод идсэн чинь шууд нөгөө шууд гимтэн болол юунаас хөөгдөөл нөгөө нэг амар гоё девож газар амьдарч ирсэн. Тинчэн сөөгдөөл тэгэл хувц сунц өмсдөг болвол тэгээ ингээд олоолаа олж байна. Хүн төрлөختөн гимт одоо нэг гим гэж sinful тий гим нүгэлтэй болсон гэж. Тэгсэн чинь тэрийг болохоор арай өөрөөр яг тэр болохоор зөв шууд утгаар бол тэгж ойлгогдно. Гэхдээ тэр тэрийг нөө нэг шууд бус яг зөв яг нөө нэг дүрсэлж яасан, зүрлж яасан болохоор эхлээд хүмүүс яг тийм бие тасарсан шүү. <laughs> Тэгээд хүмүүс яг тийм амьд төж жагаад яг тийм сонин амьд төж жагаа төнгөт яг нэг тийм юу хийдэд ямар нэг юм өөрчлөлт ороод ДНК-д нь яг нэг гадны нөлөөтэй тийм өөрчлөлт ороод төнгөтэй ухамсартай олонгуудаа яг нөгөө нэг хүмүүс ч өмнө бол ерөөсөө ингээл яг шалтан малт яг инстинктээр амьдэрдэг гэсэн шүү дээ. Амьд амьд бол ерөөсөө ямар ч юу гэж байхгүй шүү дээ. Нэг одоо нэг буйн нүгэл мөнгөл гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэг нэг буруу амьд үлдэх л үүрэгтэй. Мораль моралити гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Одоо ясвартхан тийм байхгүй. Тэгэл зүгээр тийм байж байгаа гот гинт ухамсартай олонготой гэсэн сонголт хийдэг болоо шээс. Тэнгүүтээ за би энэ амтныг алах уу алахгүй юу гэд шийддэг болоо тэгэл тэр шийдвэр нэг өөрт нэг хариуц тэгээд яг гим нүгэлтэй болсон гэд. Тэгж яг хүмүүс үүссэн юм шиг үлээ. Манд л библ бол зүгээр л яг хүний амир өдөрдөх түүл мүл шиг санагдаад шүү дээ. Яг төхөөрөмж юм шиг. Тийм зөвөрл хүнийг одоо зөвөрл урдах замаараа яв. Чаа дээр мэрч ингэ яг өдөрч байгаа тэдний тэдний юмрхэн бит яг зөвөрл урдах замаар ажиллаа ингээл амьдрал ингээл юм уу. Тэгэлээ бас хүнийг өдөрдөх хүртэл бас нэг тийм буруу юм хэлдэггүй юм шиг те. Гэхдээ амар сонин сонсогдсон юм билээ. Би үлээ ертөнцийн эзэн үнэн нэг тийм ертөнцийн эзэн хэрэг жишээлбэл одоо амар сонин тийм ярь. Одоо ингээд улсыг одоо сөнөөж мөнөөж байгаа ингээд айлгч мөнөөж төгшөд. Тэгэл хэрэгсэн шашин машин тийм хүн бол тэгэл зүгээр л за энийг угаасаа ертөнцийн эзэн угаасаа шийтгэн би угаасаа нэг юм ингээд аа зүгээр тиймэрхүү бодол бодолтой байдаг юм шиг. Тэгээд нэг нөгөө нэг угаасаа яг тэгэж яана угаасаа шийдэх юм чинь одоо бид нэг санаа зов тэрхгүй гэдэрээс тэгж боддог ч юм. Хан тийм би тэр эфемер сонсчихсан чи яг нэг тийм эфемер Есүс юм яадсан хгүй библийн юм. Чи миний бид нар үлээ би чамайг хүүгээ олгож өөрийнхөө дүрд бүтээсэн мөлий. Чи зөвхөн миний үлээ үнэн үгийг дагаж ингэж явах юм бол яан маа нэгэл зүр амар тийм нэг тийм <laughs> дарамтлаа шагаад байгаа юм шиг ертөнцөө эзэн бүр зөвхөн намайг чи надаас бусдад нь итгээгүү зөвхөн надад итгэсэн билээ миний хүү чи зөвхөн тийм нэг тиймэрхүү юм байсан гэж. Тэр Сидарт Сидарт илүү буд Сидарта шүү дээ. Тийм. Тэр хамгийн яасан гэсэн чинь ингээд юу анх принц байсан амар баян. Тэгд гэж яагаад яг ингээд бүр кашласаа гараж ирж үзээгүү. Тэгж яа кашласаа гараад ингээд улсаа харсан чинь амар хүмүүс ядуу. Энэ улс бүр ямар их зовлонтой нүгэл мүлт аимшигтай ингээд тэгэл буян муян хийж амьдарч байгаа. Би яг бүгд уншаагуулаа зүрх амар багшны хальт ярьж байгаа нь сонсож байгаа. Тэгдэж байгаа бүр амар буян муян ингээд гэгэрэл хамгийн сүүлдээ өгөхтэй үлсэж өгөх гэж байгаа нэг баранд барны зулцгад идүүлж тэгээд амин аваач тэгэж өгсөн өнгөсөн <laughs> өөрийгөө бүр тэр чигт зориулсан <laughs> шүү дээ Харин сонин шүү. Одоо ингээд нэр одоо ингээд дээр Ромомд амьдарч байсан хүмүүсгэр бүр аймаа сонин байгаа зөвл хүннүү мөннүү баг баг одоо 2 3000 жилийн өмнө ингээд амьдарч исэн гэхээр бүр Тэдний амьдралыг ямархуу байсан бэл ямар тэр үе зүгээр очиод нь хальт зүгээр л харж амаар бол бид нэр ямар аим сонирхолтой. Аим орж аим орж. Сонирхолтой байсан. Тэр үедээ яг өөрсөнд нэг жирийн л үтгэсэх тий. Яг л бидний одооных шиг л. Оосол ийм юм. Оосол инстаграм ордог тий. Мэд бол тасцсан байгаа шүү дээ. Угаасаа л улс мусыг хүмүүний зурлал дээр нь ч мэрэмдэл ямарч муур л нэг байхгүй тий. Алаа л хамаагүй. Яг цагдаа нэг тийм юу байхгүй юу? Интерпол мал гэж аахгүй гэж. Гэтэ яг Чингис хааны үед чи яг их Монгол улс байгуулагтаа бас яг нэг амар том улс олонготой бүгд яг амар бас яг хэвдэг хэв журманд орж их амар тийм яасан юм шиг үлээ те. Амар олон жижиг улсуудыг нэгтгэсэн том тэгжээж байгаа юм дүрм мөр хууль дүрм гэж амар гаргасан шүү дээ. Тэгээ хууль гаргаад татвар гаргаад тэгээд цаасан мөнгө зэн гаргачихсан мэл чи тоглоом үед. Цаасан мөнгө цаасан мөнгө нь болохоор зөвөр зоосон мөнгөний нэг барьцааны цаас болж одоо тий одоо тэрийг нэг яагаад ч тийм маягаар хийжсэн мөлий. Нэг улсуудтай явхад ч нэг пайз өгдөн шүү дээ. Тэр пайз нь бүр алтаар хийсэн. Амар үнд хүрэхээр тийм пайз мэз өгч яваад гэсэн чинь жирийн хүмүүс дөө. Би үгүй тэр дипломатууд Монголын гэдэг нэг хүмүүс нэг амбан сайд. Дээр одоо юу юм уу амар юм уу музей Монголын түүхэн яг түүхэн музей шээ амар тийм үндэсний музей зүзэн амар гой гой юмнуудыг зөвөр л юу ажиллаж байсан хүмүүсүүд нь зүгээр зарж марааш хагаад идэж мэдээ бүр амар хос устгсан юм биш бас амар гой түүх түүх түүхийн гой гой юмнуудыг сая юу үгүй ер нь бол зүгээр мэдэн дээр би харахад зүгээр л одоо ингээ бараг төв музейнүүд амар мууд ч юм уу ч ингээ тэгэхээр лалраага зүгээр тийм хүний яг грид одоо ингээл яг л бустаг бол шивэлэгээ барьцааш байгаа тийм Дээр ингэж идэж яхад би ингэж яага болт ингээл. Тэгэл тэр идсэн бол би идсэн гэл шууд ингээл ингээл дуусшгүй зүр чейн чейн шатстай. Өдөрдөгч л хэрэгтэй байл та. Ярсаар л шээс энийг. Аа хүмүүс чинь тэгтээ яг олоола нэг олоола нэг тэнэгтэй шат тэнэг тэнэг юм хийчих гэж одоо энэ хэсгийг цус үзэх хэрэгтэй шүү санагдаад шүү дээ. Ус төр. Энэ хамгийн гол нь одоо бослог бослог хийх хэрэгээс бослог босгүй гэдэлээ. Бослог бол ерөөсөө хэрэггүй зөө. Гэтэ ер нь амар тийм энэ яг юуг л нэг тэр юуг нь л яг яах хэвчтэй. Жог айлах хэрэгтэй. Одоо нэг э, компьютерийн програм дотор нэг амар вирус алдагдaltaй болцсон байгаа шүү дээ одоо ингээл нэг дээрээс нэг төсөв ингээл нэг жоохон юм оногсон чи замдаа жоохон болсоор яг очих газар очисон чи нэг жоохон болцоо очиж мочиж байгаа. Тэгээ дундаас нь бүр бүр нэг яг зориулах юмдаа зориулахдаггүй. Тэгэл одоо элэн цай нөө алтан их мөн их юм биш та зүгээр л амар хүмүүг тусаал цусан мөс аваад тэнгуудаа тэрийг өрөөлт гиснэ юу гэдэл өнөөдөр яг яриадсан юм аа зүгээр л тэрийг болохоор зүгээр л улсаас баталсан төсөв энэ бол их их биш миний буруу биш биш би нэг үрсэн мөрсөн гэл улс угаасаа өөрөө надаа энийг баталж өгсөн өгсөн ээ. <laughs> Тэгээл зүгээр ямар ч trouble-одоос зүгээр зүхтаа зүхтаж гараа шагаадсэн. Ингээд уулс надаа өгсөн. Нөгөө яг нь улсын э, засгийн газар баталж өгсөн гэдэг. Төсөн мөсөж чинь тэгээ баталж өгсөн. Улсыг орлоо. Тэ. Тэгснэ юу гэлээ амар том гок лөө ямар нэг том том уурханы тендерүүд өгч штэ тэ. Мангар их хөрөнгө оруулалт тендерүүдийг баталдаар зүгээр л өөрийнхөө охиныхоо хөргөн мөргөнийхөө э, уул аврах компани компаниг албаар ялуулж малуулж тийшээгээ өгүүлж мөгөөлөш шаагаар. Тэгсэн юм уу? Тийм. Уус энэ Алтууйг сайдуу. Тийм, юун юм дээр нэт метр амар тийм хүн тараад л шээ. Одоо амар жаргасан. Юу үлээ. Динзэнгийн динзэн гэдэг нь хин. Динзэн гэдэг нь нэг охинтой суусан өргөн шүү дээ. Аа, тэр нь болохоор тэр Эрдэнтий тэр нь болохоор бас тэр уул уурхатай талбартай юм шүү дээ. Тэгэл гэр бүлэрийнхээ бүх хамаатан садангуудаа дээд албан тушаалтай амьлаа. Амар их ингээл зүр та зүр гэр бүлээ зүр зүр ямар ч мэдлэг мэдлэг хүн байсан ч хамаагүй зүр татаж матаа шаачдаг шээ. Тэгэл яа одоо тэгэд хамгийн гол нь тийм хүмүүс тэгэл мултар зүгээр л ямар ч хариуцлахгүй тэгэл нөө юу лээ эрдэнтийн үйлдвэрийг л юу лээ нөө нэг яатсан барьцаан тавьж тавиа зээл авцсан байсан гэдсэн амар их хэдэн тэрбум долларын зээл мэлчүүлээ барыг үгүй юусэн барьцаалцсан байсан гэсэн зүгээр одоо нэг нэг олцорд нэг нэг хүн яг жишээ олоод бүр амар өгчих хэвээр санагдаж байна. Харин уусаа яг тийх public execution уусаа бүр нэг зуршлаг шилжээд шүү дээ бүр амар дунд нь. Уусаа ингэж уусаа ингэж хэд нэг 2 3 яг тийм том том амар алдартай иддэг ус танарыг зүгээр цаазаар авч иж нөгөө хэд яг жоохон айлах хэрэгтэй. Одоо ерөөс ингэ яахгүй одоо ингэ л бусаар ингэ юм идчихэл ингээл огцорч мөрсөрч болж байгаа зүйл За за идэж идчихэл за за. Ямар ч юм тэгэл зүгээр гэрээ үү. Нэг таг зүгээр ингэ бүр нууц мууцаар бүр амар алж хаяал би ста тэгэл жишээ олгоол өө ингэдэм биш шүү гэл. Тэгвэл ингээд <laughs> хизэж өгч магадгүй юм биш үү гэд айц толч бас арай өөр болно шүү дээ. Эдрээс лэг тэр алах хэвээр гарна шүү. Аа. Тэр чадна. Уулзсан их шаах. Цөмөр одоо шүү. Үгүй зүгээр юу л амар чодрогл болчих хэрэгтэй. Зүгээр шүүх <clears throat> шүүх чинь ерөөсөө айгаа одоо амар шүү шудраг болсон шүү. Гэтэ яг том том эргүүдийг бол э, бас яг яг яг бүр улсын яг өдөр тутмын хүмүүсийн шүүхийг бол шүүхтд амар их шудраг шудрагч гэдэг яг нөө нэг дандаа нөө нэг яг шалгуулдаг болсон гэлээ шүүх. Дээрээ шүүхнийх нь шүүхийн дараа нь хамгийн гол нь шалгаддаг хөхгүй яг зүүгийн мис маань дээрээс нь. Дээрээс нь шүүгчдэрийн цалинг амар өндөрсөн шүү дээ. 4 сая мая болсон шүү дээ. Шүүгч шүүгчийн цалин. Тийм маань маа нэг найзын маа нэг найзын аав нь ерхий шүүгч хөхгүй бүр амар том шүүгч. Тэгээд жаа маа тэр найз зүгээр яг ээж хоёрын зүгээр яг тийм амар яг хард воркер хүмүүс хөхгүй. Тэгээд зүгээр яг тийм юу биш. Авил авилч мэлч биш хүмүүс ахгүй бүр ингээд ээж нь натрач тэгээд бүр ингээд амар ажилдаг. Тэгээд ингээд нэг юу авах э, нэг юу аавны машинтай заяа яг тийм нэг шүүгч нь тэнгуута нэг зээлэр лизингээр нэг 2 э, евро байранд амьдэрдэг байхгүй гэрийнхэнтэйгээ тэгжсэнаа нөгөө нэг матер найз нэг ясаа байхгүй за нэг плюс 20 аваа унч тийм үү өвнээч э, ч мөнгө байгальтай байгальтай гэд нэг плюс 20 авах гэжсэн австаа чи яасан машин авах шинэ авах гэж за лайлаа бистэ 2 3 сар баа хүмүүс гэрт ирж шалгалт хийгээд лай боллоо энэ авах боллоо гэж зүр яг амар хатуулсан юм шиг л одоо ингээл гэрийнх нь хин нэгэн одоо ингээл машин жишин ч юм уу юу ч хамаагүй авангууд зүр ингээд амар шалгалт явуулт юм шиг баг сүүлийн 1 жил хийсэн ажил машин ингээд шалгаал ингээл ягаад машин авчихв гэл ингээд энэ шүүх аягүй хатуулсан юм шиг л бас маа тэрүүгээр л амар ялсан ш тэр нь л тий шүүх хурлаараа Шудрах шүүлтэр. Чи ихтэй наадгараа л ярьчихдаг шээ. Тэр өстө ялагдчихад өстө бүр ингэ шагаадсан шүү дээ. Би бид нар бол шудраг өнөнгийн төлөөл явж гин мав чин гшиг орой. Хүмүүс ч тэгэл юм юм юм л ярина л та. Яг тийм систем нь яг амар тийм өөрөө өөрийгөө алдаануудаа засаа явцдаг гэх тийм л ойл тээ. Тэгэхгүй бүгдээрээ бүр ялцарсан. Нэх гоё яг юу болчихвол яг ингээд яг ингээд нэг улс төрд яг зүгээр сонирхолтой би яг ингээд улсыг хөгжүүлнэ гэх хүмүүс яг улсаа хөгжүүлээ ингээд энэ хүмүүсийг ингээд тэгш бус байдлаа арилын мэрилгээс яг тийм бодолтой хүмүүстэй ингээд тэгээд яг мэдл яг хичээлээ хийгээл яг мэддэг юм а мэдж аваал тэгэл гардаг болчихлоо ямар тийм зүгээр нэг гарч мөнгө идэмста нэр хүн чаа гэсэн бодлоо хэдгээр нэг л яриадах бүр дээшээ гарч байгаа хүмүүс зүгээр л шууд орж авал за тэгэд одоо энэ чинь яаж тэгэд идэм бэ гэж мэгш <laughs> зүгээр л бусадтайгаа тэгж ярьж байгаа. Тэгэл тэгэл нөгөө нэг залуу орж иж байгаа хүмүүсийн чинь шууд нөгөө нэг орж ирэнгуут нь шууд тэгэл нам туваагаал за чи аль намд нийдмээр байна. Тэрийн зүгээр нэг нам давж явж байгаа л тэгэл зөв шалтж байгаас тэгш. Мөн хараал хэлсэн мөсөөс л хэлж байгаа шүү дээ ерөөсөө. Нөгөө нэг мөсөө оюутны холбооч л ардсан нам ардын нам гэж хуваагдсан билж тэрс тэгэл хоёрс нам намууд болчтой. Тэгээ нөгөө нэг одоо ингээд мөс оюутны холбоон зүр нэг амар том хоёр том бас нэг бүлэг байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хоёрын дээр нь нэгнийхэн дээр арчсан нөгөөхөн дээр ардын нам. <laughs> Тэгэл ерөөс тэр бүлгээр ингээд мөсийн юу гэж сонгуультанд тэгж явж байгаа цаашаа ингээд нам нам гэж ингээд өмнө карьертаа бас 10 жил төсөл карьер шатсан шүү дээ. Аа. Одоо ер нь Тэр нам гэж юу н Монгол тэр нэг юу зүгээр нэг хідэн хүмүүс шиг санагдаж байгаа. Зүгээр нэг хідэн хүмүүс байгаас тэг яг нэг тийм нэг тийм юу мүү биш нэг юм шиг биш санагдаж байгаа. Нэг нэг нэг тийм одоо нэг нэг тийм тийм зориг нэг тийм намын бодлого нэг тийм нэг намын бүр нэг үзэл үзэл юу гэдэг чинь бүр нэг тийм ардчсан нам болыг ард иргэдийн юу мөх те иргэний юг, овийн юм уу э, яан маань одоо би ч гэдэг. Юу ч үдин те. Тийм нэг тийм нэг юу уус олгон тийм нэг хар хайрцны бодлого бодлого гэж тэгээд байдаг шүү дээ тэр нэг тийм хар хайрцны бодлого гэдэг. Хар хайр. Тэр нь болохоор одоо ингээд ямар ч хар хайрцгийн дотор юу байхгүй л байгаа шээ. Ингээд ямар ч нам гарсан одоо ингээд ямар ч сонгуульс яг ингээд нэг 30 жилийн хугацаанд юм уу 20 жилийн хугацаанд яг яг яг энэ нүгээрээ л явна яг нэг нэг авч явна гэсэн нэг тиймэрхүү э, тэр гарах хүн байх шүү дээ тийм зүгээр байхгүй тэгэл зүгээр хамаагүй шатдаг шээхгүй яг э, тийм байвал тэгээд дараачих нь нам нь гарч ирсэн гэсэн яг тэрийг яг авч явна гэсэн нэг тийм байж амар нэр нь нэлээд баян 300 family гэдэг гэр бүлүүд тэр дундаас 100 family нь бүр үүлтрэ баян үүлтрэ тийм багш тэгээд одоо тэд нар хаана амьдардаг гэсэн чинь тэд нар яг тийм үүлтрэ гэсэн тэдний хаана амьдардаг гэсэн чинь нүхтэд амьдардаг ч нүхтэд бүр хамгийн баячууд нь байдаг. Тэнтгийн ямар British School-ийн хаана ямар сургууль байна тий. Тэр чинь сарын баг 30 жилийн 30 сая гэж хэлсэн. Йоо. Биш ээ 30 сая биш юм аа 30 10 жилийн сургууль биш. 30 Монгол 30 сая доллар гэсэн мөлөө. Бара тиймэрхүүс доллар харчаад юу тооцоо байдаг 30 сая доллар. Тийм бах тий. Тийм тэгэхэд одоо чи 3 хүүхэдтэй тэгээ гурлаа ингээ тийшээ явуулах гэзвэр жилийн 100 сая доллар зөвхөн хүүхдүүдийн хүүхдийн цуглын төлбөр шатстай. Йоо, тийм нэрээ. Одоо яг нэг хүүхэд 30 мянган доллар. Тэгэл 3 хүүхэдтэй хэрч 3 90 мянган, 90 мэтэл бараг 100 мянган доллар. Тэгэл тэр хүүхэдгээл хэвээр шал өөрсөн шүү дээ. Тэнд би нэг эхний сонслоо дотор монголоор ярьж болдгоо хөлөө British school. British accent-тэй ярьж байна шаа. Hi, I'm my my name is uh, my Сэнэр Instagram дээр ирсэн монголоор яддаг хүн байхгүй болсон дээр. Тэгээ энэ бол нэр үнэхээр нэг тийм За ингээл үерсэд нэг тийм хоёр жижиг асуудал биш шүү. Энэ бол нэрээ хэцүү. Нэг хоёр юу лээ. Евро нэг тамхи авч авахгүй нэг хичээс нэг хоёр костюм бичигт нэг нь нүүрэн дээр нийл батгах шаачаа биз та чинь царайлаг өөрийг одоо шо. Ааша. Гэтэ зөөр тэр хичиг бүр тэр хичиг бүр амар муугаа шаасан биз та. Тамхи мөх авсан чинь юу хэлээд 4000 сонсож сонсчихгүй байсан чинь тэг чинь 4500 гэсэн. Тэгсэн чинь бүр урдаас нь ууралж муурлаа. За за танаас авахгүй. Уун лавж олон л тохтой би танаас авмааргүй байна. Тэгвэл эхлээд эхлээд юу гэлээ 4500 гэсч А? Are you fucking kidding me? гэж ингэ шаа. Юу үрдэн шаалтаа гэж одоо шаа өнөр. Англи үг мөнгө ер нь жоохон бага хэл. Яаж ч тэр чинь нэг тэд нар бол нэг англиар хэл ярихдаа л нэг жоохон сайн байгаа. Тэрнээс тийм бичиг мичгийн чадвар мадар яг мэрэгжлийн хэрэгтэй. Тэрхүү өмнө амар муушд юурэг байдаг гэж л. Instagram л бүр яг л бүр яг тийм маш их Instagram одоо борь. Ер нь Монгол төр Instagram-ыг хаасан дээр. Ааш. Хин тэгээд нэрээ баг нэр тийм хүмүүс байвал нэр үнэхээр зайлшгүй пистанараа. Юу ямар бол? Зүгээр одоо Монголд интернетээ одоо юм юм порно сайт таах хэрэгтэй. Одоо Монголыг одоо зүр улам л хорихгүй шагаа бүрн. Тийм бүр. Улам л зүр шоромжхгүй шагаа бүр. Би тийм уус амьдрмаар байна. Бид нар уустаа чөлөөтэй амьдрах. Порно хаасан чи баг Playboy, Mayboy бодлого модлог гэдэг. Аа тий. Комеди дээр би тэгж яг ургуулж бодож бодснаа тэгж ярьдаг л да. Гэтэ Гэтэ тэгэл лавдаг дэлдэрч бол жоохон ч гэсэн ашиг машиг нэмжил байгаа шүү дээ. Милдэхгүй одоо яа гэм бол. Би л плейбой авахгүй л байгаа. Танах уу? Яга цаг ямар нэтэ? Digicom. Түл Digicom. Digicom-оор хүмүүсээ эргэлээрээ манай манай нэвтрүүлгийн албан ёсны спонсор авах хэрэгтэй байгаа. Гэтэ одоохондоо энд нэт тавиагүй. Тэ та нартай холбогдож байгаа тавиул нь бүх порно сайт болдог гэж шүүмсэн. Хязгааргүй интернет тавиул. Өө за шууд маргааш Digicom руу. Шууд Digicom шаа. Digicom л ард иргэдээ бодож штэ. Бүр яг баг тэр чигээрээ ингээд юус Univision Sky Media болцсон те. Одоо Улаанбаатар тийм ааш. Зүр хүмүүс зөвөрл таах Univision Sky Media юу гэдэг чи асуугаа шаад мах зөвөрл сити нэ. Анар надаа анар надаа хэлжээ ш нэрэ. Тэгсэн чинь тэр 3 чин тэр 2 жил хоёлаа 3 сүлжлэгээ явуулж болдсон шүү дээ. Анарыг би асуух та DJ.com яагаад тэгж болдгоо юм гэсэн чинь тийм гурвсан илжилгээ оруулах тийм эрхийг олгодог хүмүүс тэд нар өөрсдөө угаасаа хахуулдсан угаасаа тэд нар ойрын 2 жилдээ тийм өшөө тийм эрхийн 3% үйлчлэгээ оруулах тийм эрх олохгүй гэжлээ гэж. Ушаал та. Тэгээ бүр залраа гац тэ. Тэгэхээр яг нөө нэг Америк Монголын ялгаа болоо шатчихс тийм Монгол Тэр хоёр л ингээл зүгээр л монополдол заа хуйлаа гэл. Гэтэ Америкт уусаа юу тийм том том бизнесийн тийм лалрын юм уусаа байж л таарал. Гэтэ зүгээр Жирийн яг хүн жижиг дунд бизнес бизнес яах. Тэгээ аль ч бусдууд нь гэхдээ яг сугарч эхэлж ийлээ байсан. Манайх бол ингээд сансар кабелийг бүр амар олон жил хэрэгжилж байгаа байхгүй. Тэгмээд одоо яг нөгөө сансар кабелтэй өнөн ч байгаа шээ. Тийм утгатай яг нөгөө нэг энэ Innovation Sky Media бүр ингээд амар ирчийг авсан шээ. Одоо сансар нэт сансрын кабел зүгээр бодоолж байгаа шнээр ингээд сум мөн амар жирэлсэн гараа шаа зөө. Тэг ягаад ингээд бүр нэг дараатай шээ. <laughs> Зэрэг уттай авсан байхгүй бүр яг Ээж уурлаад тах нэр яагаад ингэж байгаа гэсэн чинь одоо ингэж нөө нэг тонс юм шилцсэн мэлсэн слаад ингэж байгаа. Тэгээд бид нар одоо нэг юм юу гаргана маргана нэг юм жижигхэн нэг юм төхөөрөмж гарна. Тэрийг үнгөөс орлуулна. Тэгээ яг хуу хямдхан ивэрэн тэрийг нэг удахгүй ингээд зарлан марлна гэдэг. Өөр ингээд яг ингээд ярьж байгаа сонсоход бол ер нь ингээд яг яахаа мэдхэ ойлцсон мөрөө ингээд үлдчихгээ шахаад энэ зүгд захчих гээд тий яг яг хасагдах гаш шахаад байгаа шиг хиймэр хиймэр ч нэг захтаа тэгэл амар байсан шүү дээ хиймэр супервижн одоо бас байхгүй бол тий хиймер супервижнэр гурвал тэгэл ер нь тэр хоёр л тэгэл тэр гурав шатдаг байсан шүү дээ юуг нь болохоор супервижнийг арай баяжуулдаг гэсэн чинь одоо яг тэр гурав чинь ингээд бүгд тэр амар гоё чөлөөт яг төгс өрсөлдөөнд амар шаажсан чинь те. MCS гэх Unity-л энэ тэр амар том бүр монопол болсон компани. Шууд интернетийн зах зээл рүү ороод тэр кабелийн зах зээлийг зүгээр бүгд бусдын зөрөг зөрөд навс навс цогтөг шахин те. Тэд тэд нар ч уусаа хуучирсан шүү дээ. Хуучирсан л да тэгэхээр. Division ч бол уусаа яг л яг нэг одоо Монголын pay per view өдргөл те. Яг үзэх одоо үзэж байгаа юм а шууд 1500 төгрөгөөр таа. Тим юг одоо оруулж ирж байгаа шүү. Бас үндэлтэй ялч юмс та. Одоо ингээд нэг Үгүй зүгээрээ гайгүй шүү дээ. Тэгэл одоо City net шаага зүгээр сансар net мэт шаага тэгээд яхих юм бол бүр хамаагүй юмтга. Утасны мөнгө зүг ягуул. Тэгээд тэр гурж гурсан болчихгонгот сарын өрнөн амар үтэл. Гэрээ утас хэрэглэн шүү дээ. Чи тэг эмээ эмээнэр яах юм тэгээд гэх шиг. Гэрээ утас нэр хэрэглэдэг юм аа. Univision-ийнхаа гэрээ утасыг хэрэглэдэг. Гэрээ утас чинь бас л тээ. Багтаач яа ингэж гэрээ утас чинь бас сансар сансар HD <laughs> гэсэн. Юун <laughs> ч HD биш шаац. Харин тийм сансар чинь бүр новш байсан шүү дээ. Бид нар яг хуу тээ бас олон жил сансар кабелтэй байсан. Сансар кабелийнх нь сансар картун мартын сансар КТ байгаа бас тээ дэмжээд жоохон тиссэн л тээ. Тэгээд айлын дочч мочоод ах махын дэ очингууд нэг Univision бүр нэг л арай өөр төвшин шаагаад бааварлаа шээ. Яалтчгүй арай өөр төвшин. Тийм тэгээд юу муугаараа шууд удирдлагаараа бүр э, янз бүрийн юм юм үзэн шаагаа гоё юусан. Хиймэр кабелийн телевизээр жоохон бах хасааны орой оройн тиймэрийн тв үзэр гоё төстэй. Надад л картун нэтворк бүр амийн гоё юусан. Картун нэтворкийг өдөржингөө цэцэрлэг тагта үзэл Сэлээс ирээл зурагт зурд үзэх гээд амар excited. Ер нь э, Cartoon Network үзэж амар их англи сурсан юмсэн дээ юм л шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо бид идэл шүү дээ. Энэ охин нэрээ бүр одоо бүр сүүлийн үед кино болгон дэр тоглосон байсан тий энэ охин энэ. Битэн нэрийг хэл. Би яг альбаар нэрийг хэлэхгүй бач. Хилдэг шаац. За яхтаа яхтаа тэгээд ойр гэтээ Монголын жүжигтэд бүр нэг мэдхгүй юм. Уун дээрүүд бол баг одоо дээрийн кинонд бүр улам хамаагүй сайн байсан. Сэтгэлээсээ жүжиглэж шанаад сая саяхан би. Гэхдээ одоо штэ Монголд яг нэг тим юу хэрэгтэй байна. Зүгээр л нэг итгмээр дөрүүд баймаар тий. Хүн одоо зүгээр яг ийм хүн ер нь амьдралд байдаг та гэж бодмор. Яг биднэрт тийг санагдчихж магадгүй бид нар жоохон барууны юм үзсэн. Тэгэл зэндээ битийн хүн дээр даваад л тавш. Хүн дээр давдгүй штэ. Өгцөн хүн дээр л давдаг. <laughs> Зүгээр нэг арай жоохон жирийн яриатай, энгийн яриатай те. Яг бүр яриад амар хизээч амьдралыг тэгж ярихааргүй яриа шахаад өгдөөс. Тийм диалог нь бүр сух шахаад те. Зөв би нэг дээр интернет нэг цусны өнөрийг үзчихсэн аахгүй юу? Юу тийм кино юм уу? Цусны өнөргөө бүр нэг аимшиг нэг кино. Ханы ханы дараа мараа гарсны гас нэг аимшиг кино аахгүй юу? Өрөөний яацгүй шээс зүгээр л ярьжсан гинт нэг хүй найзуудаа гэж байгаа. Тэгээ тийм ярин тийм ярин хин вэд юм одоо би мэн тэгж ярьдаг ус л яг зүгээр. Хүй найзуудаа өнөөдөр яах вэ гэж байгаа. <laughs> Өө маа найз бэлгийн ингээ унтцсан биш бидний найз би яг та хэд одоо тэгж Тэгээд ялаг нь бичиж байгаа стайл яг тийм стайл гэдэг хэрэгтэй байсан. Гэхдээ зүгээр нэг мэдхгүй яагаад тийм чөлөөтэй байж болдог юм те. Зүгээр л хүмүүсийг ярьчаач те. Яг диалог байл. Яг нэг цалт зарим яг зарим нас амар. Гэтэ. Гэтэ бас яалчгүй нэг зүр надад л цалт зүгээр яг зарим англи юмнууд ингээл англиар англиар орс мосоор ингээл амар зүүн хэлж болоод орчлоо монголоор тэр юм хэлэхээр амар сонин сонсогдоо шүү. Тийм. Зүгээр яг та тэрийг яг нэг э, одоо шил тэр э, Америк одоо тэр шууд утгаар нь бид нэр шууд ойлгол Тэнгүү тэрийг Монгол руу орчуулах гэр бас Монголд бас байхгүй тийм утгнууд байж магадгүй. Монгол утгнууд нь Монгол байхгүй тийм. Гэтэ тэр бол монгол хэлний буруу бол биш шүү дээ. Монгол нэр буруу биш. Би зүгээр л аа Гэтэ бүр монгол хэлээр бүр хит орчуулах га ядчихэр тэд гэдэг те. Юу гэсэн ч ятгэлээ бүр яг нэг юм хийсэн ч яг нэг бүр яг нэг монгол зүр цэцэг юм хэлчихлээ шээ. А юу юу Америк Америк гладиатор дээр get back to the юу to the rat hole you came from гэсэн хэрэг байхгүй. Тэгсэн чинь Ирсэн замаараар сурсан дуугаа дуулаад зайлжил. <laughs> Монгол хэл рүү хөрвүүлээш. Гэтэ Монгол кинонууд дээр бол өөрсдийнхоороо зүгээр яг өөрсдийнхөө утгаараа л ярина шүү дээ. Та нар тэр нэг хэлвэний нэг реклам харсан уу? Диалог нэг норсон. We are zombies гэдэг нэг нэг партнер рекламыг харсан уу? Монголд болох. Тэр жоохон мяасан гэдэг надад л Тийм үү. Хаанлсан. Нээд Facebook тараадсан байхгүй. Эцнийг авахын зорл. Яа түрүү жилийн зомбиз бол амар байсан. Ирсэн хүмүүсд нь баг өөртөө мэдж байгаа дөөч амар яоцгүй яриаш байгаа. <laughs> Тэгснэ нэг ихч ёо манай парын дээр болохоор э, нэг гүгэн мэдгүй нэг жоохон Зүгээр л хилээчтэй жамаг хамар царигч ёо. Тэр их чинь тэр нэг яриадсан юм гэдэг хамар амар сонир байсан гэж байгаа. Тэр ярьж хат. Ийм л юм гэсэн. Бидний нэг ширээнд 150 хэдэн төгрөг гэснэ. Энэ талтаар 3-аас 4 бэр, 5 6 drink, хэдэн shot mot гэдэг. Юу болгоны дандаа англиар бир гэж. Тэнийг сонсгож байгаа ойлгохгүй. Аа нүд энэ гэсэн. Дис нэг нэг банд нэг яг нэг дээгтэй аваад атлах гэхдээ уруула будсан байсан нэг. Нэг аль тэгж харагдаж байна. Зомби болцсон аа. <laughs> Тэгснэ. Юу л бидний хөгжим бол бусдыг дөргиж чадна гэдэг бид нар бол итгэж байна. Яаж ч тийш нэг одоо бүр нэг юмнуудыг хөдөлгдөг болчихсон. DMF бас бөгжим тоглоно гэсэн аахгүй юу? Гэсэн чи DM тулгаа <laughs> шеэрлцэх аахгүй гэснэ. Яг шеэрлцэх бичгэн дээр бүр амар disappointed юм бичсэн өөр. <laughs> Юу гэж? Би мартчихжээ тэр энэ гэдэг юу вэ зашаалдаач л нэг цаний нэг хэрэгч тас. Аа. Гэтэ бас Монголд тэр Halloween бол зүгээр сая бол нэг зүгээр архиталт болчлоо те энэ жил. Зүгээр л пари, пари нэг шалтгаан шалтгаан. Мөнгө болох хүмүүс хүм болгон бараг нэг парти хийх гэж байна. Basement Halloween болохоос 7 хоногийн өмнө хийж мэх гэж байна. Цагдаа нар орж цогсоосон. Гэтэл Валентин, Валентин гадны баяруудыг их тийм э, мөнгө олох тийм юу шалт юу болгоцсон шалтгаан уу? Мөнгө олох юм хэрэг карманаас нь мөнгө ингээ авахгүй шүү. Ялангуяа банд залуучууд энэ тий. Зөвөр нэг хүчээр тэмдэглүүлсэн шүү. Одоо энэ эхтлгүүрийнхэн одоо намингийнхэн шинэ жилийн модод аль хэдийн засчлаа шүү дээ. Утгатай л тий. Одоо барыг тэр тэнгэрт байгаа үүлүүдийг бууд цас оруулалт таарна шүү дээ хүчээр эхлүүлж байгаа тэгвэр <laughs> наастар хүчээр оруулах гэж байгаа Skyrim. Тэгээ шинэ жил гоё яа. Гоё л доо. Монголчууд ялч нөгөө нэг юу болохоор л дээр үесэл нэг баян байсан болохоор юм байна уу гэж. Баян ингээл одоо жоохон тэмдэглэх гэл баялах гал э, жоохон халтуураад. Тэгэл баавар шахаад юм боолор арт. 24 3 жил 24 жил тэмдэглэж байдаг. За ганцаар одоо тэмдэглэе. Ганцаар байна таард ярьлаа цэцэрлэгт байхдаа би бүр бас цэцэрлэгийн бүр нэг ихний амар анхны өдөр анхны өдөр санд юм байна. Бүр орчод байчихс жаад нэг <laughs> ёо бэлэг өгсөн аахгүй бид нарт. Тэгсэн чинь нэг охин зур би бэлгийг авчаад чихэр мөхрөд ууттай гавсан чинь нэг охин багш бэлгнүүдээ хураан гэж нэрд надад өгөө зур миний бэлгийг зур аваа шаас зүгээр. Шааша мөр яадаг шүү дээ өгөө шаач. Би жоохон юу ч ойлгохгүй тэгэл заа зүгээр тэгж байгаа. Тэгэл би дараа бэлэггүй зүгээр бэ. Жаа махчтай нэг гоё зүгээр яг тийм нэг яг нэг ганц гоё юм уу шинжил болж болдог гэсэн те ямар юм нэртэй тэгэл тэрэнд эмээ эмээ мөнгөний төлж оруулж уруулал тэгэл яг нэг дүмбүүтэй орж уруул те би нөө банхтай амар мох очдог гэсэн аахгүй юу тэгэд багш алтлаар нөө дүнгээ тогтоо нөө хамгаар тавьдаг гэсэн штэ гахаа гахаам хоёр нь туг нь болохоор дөрөв тэгээд ямар ч үлээ 3 тэгээд 5 нь болохоор од болсон аахгүй юу би эзэж 5 авч үзэж байгааг үцэрлэгтэй дандаа муухай зурдаг байсан хүн болгон баг амар муу сурдаг хүмүүс ч гэсэн бүр 5 5 шавц би болохоор зур муухай бичдэг болохоор ингээд Ерөөс авч байгаагүй. Тэгэл амар сэтгэл тэгэл бас та шааш амар муу хүмүүс төгөлөг мөтө шоолж молоо шагаа. Шаашаа гэж. Тэгэл би тэгсэн чинь нэг удаа би шалгалтчиг юм дээр би юм хийх юм дээр амар сайн хийсэн чинь багш бүр амар баярлаа тэгэд миний дэвтрийг үсэж хагаад бүр хамгийн гайгүй нэг бичгтэй юм яг миний тугийг арилгаж хагаад тавууш олох гэж бүр ингээд спиртэн дээр хөвөө асгаж хагаад арилгаж хагаад тавууш олгосон байхгүй юу. Өөр амар баярлал анхныхаа тавууш амьдралтаа авлаа гэж Тэгснэ. Тэгснэ. Хүүхдүүд тэгснэ аа шоолчлоо. Ээ мөнхтөр ган мөн тогтоо ганцхан тав ууштай гэж ярьж байна. Тэгэл хэвээ <laughs> викерт очоод ихштэй нэгч би тав уушаа авсан гэдэг тэгсэж. Өө минийд ямар сайн юм бэ гэл аа. Тэгэл би яар баярлалаа. Тэгэл дараа нь ээжийг ирэхийг л өрүүлээж жаал ээж дөгзүүлнэ гэл. Тэгэл ээж ирсэн чи ээж бүр шаал сохтуу. <laughs> Тэгэл би стабра ээж дөгзүүлсэн чи ээж урдаас амар ууралж мурлаа. Өөр юм дуурлал. Тэгээд би амар гомдчихсэн ч тэр үед. Жичг нэцэрлэг цэцэрлэг юм байна гээ гомдоо ш. Амар сайн санах юм те. Одоо тэнүүнэ минүүнэд одоо яг манай жоохон одоо 6 нас хүрчихэж байгаа. Тэг би тиймэрхүү юмнуудыг бол амар сонсдог. Амар санагдгаар юмнуудыг. Тэг би аль болох төвдөө нэг гоё хаяа яаж баярлуулж баярлуулах хичээд шүү дээ. Жохон дараа том болоод бодно доо гэж. Тийм би гоё хүүхд нас. Эйжентүүд би нөө эгчтэйгээ нөө Таиланд явсан байхгүй эгч юмэтэй. Тэгэхэд эгч мч болохоор ээж нь хүүхдээ амир хувцас авч өгсөн. Би болохоор зөв гадаа гарсан тоглоом авсан байхгүй. Хүүхдүүд нь хүүхд нь авч өгнө. Тэгээ ирээд тастайсэн чи ээжийнхээ хувцас цуцдаг таахгүй зөв миний тоглоом өгсөж миний тоглоом бүр амар баярлаа шээ. Одоо жаа дурсан шүү дээ. Наа жоохон бахт манай нэг үеэл байна гэхгүй. Ах юм уу жаас. Тэг нэг насаар ах. Бид хоёр манай их хонжсан байхгүй нэг нэг 8 9 мэстэйсэн хаа Тэгсэн чинь тэр нь зүгээр амар гоё юм. Яг бүр юм үнэн зөвхөн хаалк гэдэг шатсан. <laughs> Хаалкаараа бүр тоглоо шагаа. Тэгвэр хаалкын авангуута 0-д ганцаараа орж жоохон тоглож моглоо шагаа. Хаалкаар нь зүгээр тэгж тэгж. Одоо манай дүүд нөө юу гэдэг шүү дээ. Яг юм э, T-Rex гэдэг шүү дээ. Нэр нь динозавр батар гэх шиг. Динозавр батар шатс. Тэнгүүтээ юу King Kong яг адилхан. Тэгээ тэр хоёроо зодтолтоолоо шагаа. Кинконгийн кинонд ирсэн ам амын дэлгээд тийг тэрэн шиг бүр зодтол тэнгууд нь би YouTube дээр бүрэг энийг хардаа мардаа гэл амар гой гой юм харуулж байгаа. Кинконг би нөө нэг би багтаа бүр ямар би нэг дүүгийнхээ сая тоглоомуудыг харсан чи бүр ёо ямар их тоглоомт юм би бол багтаа нэг ганц нэг сүүр нэг ганц нэг амар мя акшн фигертэй болох бүр ямар хүсдэг байсан юм бэ хүн болгоо яг нэг нэг акшн ямар зазын хүнтэй би ганцаахт ямар ч өнгөө хөнгөд бүгдээр тоглож байгаа би тэ ямар ч хөнгөө болохоор ингээд чулуун болгоор би мангас нь олё заа гэдэг. Аврал том чулуу болчихно гэдэг. Мангас юм шиг байна. Дотор амар муухай. Би бүгд гаднаа ингэж бүгд амар гоё байсан ч би дотор амар муухай байсан. Чи одоо хаяа үйлдэх. Би ягаад би ягаад яг тоглоом тоглоом өнгөө юм бол үйлдэх байсан. Ядал чам хин чам үйлж байгаа мэдэхгүй болохоор. Гэсэн саяхан нөө маа дүүчин маа их чи хөөх төрсөн их чи хөөх болохоор одоо нэг гуравтай байхгүй юу? Тэр нь болохоор амар тэр нь болохоор амар тоглоом байдаг байхгүй. Тэгээ бас манай үеэлэгчийн болохоор хүүхэд нь нэг дөрөвтэй. Гэсэн тэдний хүүхд дөрөвтэй хүүхд нь маань үеэлэгч хүүхд нь нэг тэр хүүхд маа дүүгэнд татсан байхгүй юу? Очингуудаа байж ажаад ээж аав нэрхэн за за яваа хурдан яваа яваа гэдэгсэн байхгүй юу? Би амар яарад байгаа юм шиг. Чи за за өгчмөштэй ярьчихлаа тэгэл яваал гэрте очсон чи гэрте очил зөвхөн болсон чи зөвхөн дотор бүр нийл башин одоо хийцсэн байсан. Манайд бас тэгдэж тээ. <laughs> Тоглоонуудаа авч явах туфта юм шиг лээ. А үгүй гоо. Манай дүүгийн машин нэг А тийм. Улгаалцсан гэдэг шээс. Даам даам. Тэр бол тэгэл хөөхтийн хөргөлц. Тэгээ тэр нь яг тэр завруулах хэрэгтэй. Яг яг тэр үед нь барьж аваад яг нэг ганц тийм нэг хулгай маягийн үйлдэл хийнгүүд нь шууд тэр наадгаа авчиж үгээл яг тэгэх хэрэгтэй мөлий. Би л дүүгээ яг тэгсэн штт. Цагаан сараар яс нэг айл юм хүүхдийн тоглоом яг шахаар нь бүр буцааж аваачиж бүр өөлөөлж аваачиж өгөөлээд гэж. Э, Жохон багтд тийм. Би бол надаа болохоор манай их тэрхүүг амар сургасан шүү дээ. Би нөө ээж их чинь мөнгөний шат захгүй юу. Бара 15 сая төгрөг болгоцсон. Жохон байсан юм аа. Йоо тэгэхэд ямар л новшин байсан юм бэ та. Шаачангата хүүхдүүд гэсэн чинь надад бүр шаасан мэдэн гота их шмэгт хэлэх гэж шаа. Тэгэхээр би <laughs> ямар хэлтэй мэлтэй гота 1000 төгрөг өгч мөнгө хүүхдүүд шаа. Амар шээ. Хотлсон ч хүүхдүүд талаар хэлсэн амын таглаж хэлээ гэл. Тэгчээ тэгчээ Ста би яг баригдаад амар зодулцч тэгч түр суран бүсээ бүр хийх шиг амар шалгалцсан шүү дээ. Тэгснээ зөөр уцаар их ч ингэ би их ч тамиг таны цагдаад өгөн чаа цагдаад өгөн Монголда. Зөөр л уцаар яварч ээж ахгүй ээж гэсэн аахгүй. Ээж зөөр уцаар юмжаач яриаг үзээ дүүд дуурсаг талахсан. Байна уу? Цагдаа юу? Энэ мөнх тамир мөнгө хулгайлсан байна гэж юу аар өөдөө шээ. Аар аар. Баса манай тэр үеэлэгч Үеэлэгч бүр яг нэг юу жоохон хөхтэй байхгүй охинтой. Тэр нь жоохон муухан штэ. Тэ. Түнгэн жоохон хөхтлэр тэгсэн чинь чихэр ингээл ахуулгаадсан чинь чи өдөрт мох ахуулсан штэ. Би ч одоо авч өгөхгүй гэсэн чинь ээж муухай чи ста муухай ээж авах гэж бол ээж би дургуун мургуу амар уурлаадсан аахгүй чихэр авч өгөхгүйсэн чинь зөө зөө чи ээжээ тэгвэл хайрлахгүй маань би тэгвэл чаан тэнд дагаад нэг бомб шахах би чаан тэр бомб шахах тэгвэл өглөө шүү заяа хөө яха энэ хэнийг аваараа аваа гэсэн зүгээр амар үйлсэн <laughs> Хөөхдөд тэгэхээр аир хөөхөн дээ зүгээр. Аир итгэж байна. Одоо тэр нөө шинэ жилийн. Араа. Жохон багт тэр нөө шинэ жилийн юм уу? нэг ганц хоёр болдог байсан шинж хэмжил амар гоё болдог байсан байна. Одоо бодоод хаа. Тэр өдөр бас тэгэл одоо тийм санагдгүй. Гэхдээ яг одоо одоо ингээд дүүм мөнрийнхээ явж байгаа юм хахаар өстой олигтой мэд шинж ялангуудыг цөндөлөө цондоолоо хоёрын нэг гацсан <laughs> баяр болтын зөө. Нэг тэр драмын чаддаг баг хүмүүс амар тэнэг яг мэд жоохон мах чи ингээд бүр нэг амар шат байсан санагдав. Дээрэд бол хамаг яг амар яг тийм Монгол өвлийн үгэн гарч ирэл те. Ааш одоо нэг цөндөлөө цондоолоо тэнэгч жагаал нэг санта класс гарч ирэл нэг сонирн бэлэг тараагаал дуустдаг шээ. <laughs> Санта Клаус <laughs> шаттай. Тэгээ тэр мөсөн хотын цутгаа амар гоё дүүсэн талбай тэр. Оо нэр мөсөн тэр голгодог өстэй талбай тэр. Тэр мөсөн хот болох өстэй гоё дүүсэн. Чаргаар чаргаар нэг болвол тээ. Цан чаргаар. Үйл цөмөр Sky Resort орох уу? Тэгэлт. Орон зай зөндөө чи гэртээ ганцаараа юу анимега үзэж сууж байна. Агуу би нэг ажлынхаа шуумар нэг Sky Resort орсон чинь нэг чаддаг ватер болвол тэр дээшээ мэшээ мэрэгжлийн хагас мэрэгжлийн очиж уншдаг тийш шаасаж зүрсэн. Унсаараа гадардаг ш. Гулгаж чадахгүй зүгээр тайлж алхсан ш доош өгш. Manchester Sky сургалтаа сноуборд нь шааждаг байхгүй. Тэгээс сноуборд чи ингээд Яг ингээ яг нэг гоё овчин гут ингээ зогсоо мэдхгүй бүр улам хурдлаа шаагаад улам хурдлаа тэгээд бистэ ингээ амар хурдан улам ингээ хурдлаад ингээ бүр яг дээ хамгийн дээрээс нь явдаг байхгүй Тэг олон хурдлаад ангууд бүр сүулдэ та зөөр угаасаа бүр урдлал бүр бүр хэцүү ун. Тэгэхээр ингэсэж яагаад унчий гэд. Би ясаа тэгдэж. Найх найх жагаад унаа шийдчихсэн чинь. Би ясаа тэгдэж зогсож чадахгүй болохоор зөөр унаж зогсдоо шүү дээ. Тэг угаасаа бүр хурдтай бол бүр амар унаа. Сноуборд айгаа шаач. Танаас өрөө аяах юм л. Яг яг. Бүр жигдэн про хийж л гоё шаахгүй л. Тэг сноуборд яах ч гоё шаах юм аа. Мэр заалгасан дэрмэл. Эхлээ жоохон мяа мяа. Тэнд ууса заадаг хүмүүс байт юм л шүү дээ. За юу Sky Resort-ийн реклам бол. Мэн нэг snowboard хуглаад. Монгол бас ганц цагаан алхаар хэвчээ. Ганц гайг. Хандаад байгаа. Хандаад ч өөр алхаж гарна шүү дээ. Sky Resort ч ингээ өмнөр ингээ зүйлгээ зүгдээ авчих. Имсэст монополтч ч тий. Бүх юм эзэмшээш. Том том зүр бизнесийн opportunity. Яг Монголд байхгүй тэгэл бизнесийн том том opportunity ингээл ашиглаа санхүүж үү. Ингэдэг гэсэн чинь уусаа яг яг зах зээл яг өнө жоохон мяа одоо тий жижиг байгаа цагт яг монопол монополизм юмнууд их байж хагаад одоо салбар салбартай яг илүү мөнгөтэй нэлээ ингээл те салбар салбарт орж байгаа шүү дээ те чанартай юм гэж байгаа. Тэнгүүтээ сүүл рүүгээ яг зах зээл нь яг яг одоо чангараал өрсөлдөөн их мэх болол ирэнгүүт яг тийм том ингэж юу амар олон юм зэрэгт ажиллах бүр өрсөлдөөн нь илүү болол яг нэг юмыг яг яг хийдэг тийм компаниуд гарч ирэл те ганцхан юмыг яг сайн хийдэг тэрэндээ төвлөрдөг тийм юмнууд эхлэнгүүт яг одоо зах зээл ялгарч эхэлдэг гэж ялгарл тийм нэг илүү ялгарч эхэлт юм шиг л. Тэр нөөс MCS чинь бүр нэг эмийн салбар төртлөө байд юм байл ш нь. Тэр нь ажид нэлээд том Францаас юмнуудаа оруулж ирдэг. Гэхдээ аюу. Тийм MCS эмлэг гэж үүд шүү дээ. Амар үнэтэй юм байлээ. MCS ямар ямар нэртэй эмлэг үлээ тийм эмлэг үүдвэл нэг саний аа уцлгаа очсон чинь бүр амар үнэтэй. Чинь бас MCS ах шүү дээ. Боловсрал. Орчлон. Одоо баг их сургууль мөх сургууль байгаа. Гэтэ бол бас юм зөндөл юм барьж л байгаа шүү хөгжүүлж л байгаа л тийм бөгжүүлэл могул тэргээл ноод жаргалын нэвтрүүлгийг үзсэн чинь нэг юм ярьдгүй юм л шүү дээ гэтээ зөв ноод жаргал чинь тэгэл амар төрөл малчин хөвтөөс мэл та багд өдөө мөдөөс тэгэл амар нэг олол ололон ол байсан чинь юу илээ тэгээд нэг юм ярьдгүй тэгснэ та яг хийх дуртай юу вэ гэсэн чинь be strong be strong аа зүгээр амар шаж байгаа шүү дээ хэл дуртай үг мөг гэдэг нэг 10 жил төгсөж яхад Бүгд надруу устаар хараад чиний хил дуртай өгч юу юм ингээд бичиж авч явах нь дэмник миник төр. Би тэгсэн чи зүр ямар ч бодож чадсан нэг cool гэлэх believe in yourself. <laughs> Амьдралдаа эзэж баг хилдэггүй шүү. Хил зуртаг өгөр сонтэй зөөр ингээд байхад нэг ангиуд төр нэг дурсгал явдаг л юу явдаг. Тийм дурсамжийн дэвтрөө дурсгал. Тийм тийм тийм шүү дээ. Би би бас бүгэлжсэн. 3 4 бага асуултууд янз бүрийн асуулт тавьсан. 20 30 асуулт. Хэвээ миний амар Анука янз бүрийн зураг мурга нааж мадгүйсэн тий. Миний амар таалагддаг хүн заяа. Тэгсэн аа найзыг э, бүгэн бол нэг бичсэн байдаг байхгүй юу. Тэгсэн чинь амар Хэвээ юу л маа найзыг амар баахан бичмчил амар хуучны хайр мээр бэби л амар тиймэрхэн бичих хөтэ тэг лагас би сэрхэн амар сайн байсан байхгүй юу. Наг амирхан бичсэн байхдаа гэсч зүгээр л Stein is an interesting person and a good actor. Тэгэл одоо Тэрийг амар усаад point болсон шүү. Анук гэж наас сонсчлаа. Маа чи нэг гараа штэ гэж шахах. Аа. Ой гэтээ яс хүн болгоно одоо нэг ангийнхаа хүн болгоныг боддог юм а бичдэг гэсэн юм аашаа. Боддог одоо юу боддгоо хэлий. Лайк дарвал юу боддгоо тоогоо явуул муу. Тэр үеийн Facebook шатсан те. Facebook. <laughs> Одоо Asker нэг бах асуулт сошаа те. Одоо бол зүгээр нөгөө нэг замлин мамлингийн ангийнхан бол өнөөдөр Facebook-ийн групп, ангийн групп нэгэл тэрэн дээр зүгээр тэр дэвт дурсал юм юм хамгийн маш шат юм хэлээ зэр постлон шат. Оо тийм байна. Тэгэл тийм ингээл яадаг маадаг ш. Замлингийн чатыг хаяа уншаар гоё ш. Чи дууд өргсөн мөргсөн зүгээр ангийн нөхөн зөв шууд тэгж орж иж асуудаг ш. Чөлөөтэй ш. <laughs> Хэдэн удаа унтаа унтсан бай. шүү дээ. Тэгээд ахын хайр. Замлын үлгэн юу их юм бол бүр эртэл шалцдаг болох бах тий. Одоо хэдтэй лээ? 12-т одоо 12-т одоо баг л гэх шиг. Охин мохин шаах талаар бодод эхэлсэн л байгаа юм. Тэр бол <laughs> тиймэрхүү боддог л нас гэж. За одоо л зандангаа тайлах болохгүй гэж бодож байгаа. 13 сааж байгаа 40. За энэ зүүн л тайлахгүй бол одоо би баг худлаа биз дээ. Аа тэгэж худлаа биз. Бараг зарил 10 тэдний үеийн зарим нь худлаа шаадаг хэвээр нар нь. Оо сайн нэг 100 охин шаацсан байна. Цмэн охин шаацсан зүгээр худлаа айн дээр ч ядаа бис мэдгүй авлигийн ангийн хүүхдүүд ярахаар тэгэл нэг арай л бацаа харагдаж чи арай тэгж ярихааргүй юм шиг. Лавдаг 16 мураатай тэгэл 15 автаа. Тэгэл тий бас тэгэл хооронд жоохон харагдаж байгаа хооронд бас юм ярьдлах те. Сайн шиг бас нэг нэг дүүтэйг нэг гоо нээлттэй ярьж. Би ч нэг 10 13 8 дараа өнгөс аахгүй шинэ Монголд орцсон. Тэгэхэд нэг манай ангид 17 та байд дэс 16 та ч л бүр аймаг угшин бэс та зөө. Тэр тгснээ амар охин мохо шааснаа яриаш байгаа. Сэний дүүнэрт мөртөнийх амар гой нээлттэй өрч юм шиг те. Гойч юм шиг. Бас тийм их юм шиг. За. Би ийм охин болох нэг тэр талаар бол нэг нээлттэй чаддгүй. Гэтэл э, бол метр ярьж лээсэн л тань 2 3 удаа л ярьсан ба юу байна гэдэг хаана юу хийж нэгэв дөө ямар залуу таалагдчихна таалагдчихна би бас өөр өөрт таалагддаг охин бүхний хатлаар тийм юм ингүүл бас яана гэж ярьж ирсэн тэгэл ярьсан дээр хөл гэж боддоо шин ярьсан дээрээ эрэгтэй хүний новшин юмнуудын талаарч сургаж ирсэн тэр тийм тэгэл ер нь чамаг л ойлголт өөрт нь ойлгуулах гал тий чамаг л тэгийн тулд л яаж байгаа юм бол лагаар гэдэг тийм Тэгээ октод бас өөртөө бас мэдгүй л. Тэгвэл протрактод нэг маа дүү нэг өөрөөсөө 7 8 ах тийм залуу харагдаад байгааг над бүртээ хэлээд. Нөөтг нь угаасаа санаанд ойлгомжтой шүү дээ. Нөөтг нь угаасаа л өсөж байгаа шүү дээ. Тэгээд дараагт та гэхгүй хараал хийцэн ротарагт. Би ер нь дургүй тийм юмд. Чи юм уу юу? Хажууч нь сууж байгаа юм шүү. Гэхдээ би юуг нь харсан л та. Facebook. Facebook-ээс зургнуудын гэсэн чинь тэнд бай Жохоо байхгүй л. Culprit нь яг хажууд байгаа юм шиг. Culprit нь suspect. Гимт ирэх. Гимт нь нөө. Гимт. Маш ратарах гэх сони тий. Миний ойлгосон юм ширүү харагдчих. Хардаа. Ийм шээ. Тэр нэг яг нөө basement дээр attract-ийн party болоход нэг нэг залуу шууд микрофоныг надаас авангуудаа шууд за ингээ манайхан гэдэг нь манай юуныхан байна уу гэж тэр шууд хөтөлцөн шаажлаад байна стач стач тэр чинь бас амар нийгэм итгэвтэй сургууль муул э, оюутны холбооны дарга марга гэсэн шүү дээ тэр чинь голом танкт манай найз орсон чинь байна уу тэдүүс ингээ зүгээр архт амар архттай байна л та нийл олуулаа нийлж хой хучлаа явж архт архт Тэгсэн чинь за шинэ хүн ирсэн захирал багтлаа шууд. За шинэ хүн ирсэн одоо авьяасаа харуулна харуулна гэснэ. Амар их арх дүүрэн арх мэр хийж өгч энийг ууж ижил одоо янда манда бидний голомт голомтын үүсэлснээр тэ хайртай барал дундаа орно гэсэн тиймэрхүү хэмээн уусан ч амар шээс. Хөөч амар. Хөөч нь оюу толгойд ажилладаг гэсэн шүү дээ. Тийм. Цалин буухаараа нэг хэсэг ажиллаж жоохон тэгжээд уусаа нөө цонготглоор нь хасагдахаас өмнө өөрөө гарцсан байхгүй. Канад сурах сураад тийм шүү дээ. Эцсэн мэ. Тэгсэн чинь тэгсэн чинь зад чинь. Аюу яасан тэг цалин балан буухаар яаж яаж гэсэн чинь замбрааг архитал болвол замбрааг яхад л бол ตก гэсэн. <laughs> Оюут толгой дээр үү? Тий, оюут толгой дээр ажиллана. Янхнууд үрвэж тийм. Гэхдээ оюут толгой дээр биш юм. Тэгээ юун дээр ярэл. Гэхдээ би нэг зүйл хэлчихсэн юм. Мөнгөтэй болохоор. Оюут толгой дээр зүгээр оюут толгоороо зүгээр л Янхнууд төр явж идэ очдөг өөрсдөө шууд машин жишэнтэй зэр өөртөө очдөг гэж сонссон юм байна гэж. Гэтэ мэдхгүй. Тэ. Зүгээр тэ тэр чинь нэг Канадын компани хурж ирэл Монголыг яаж байгаа тэрний нэг яг цалин нэг монголчууд төлтөх нэг бас жоох юмны нэг юм цалин штэ тэ. Тэрийн зүгээр янхан архинд үргэлжлэх штэ. Гэтэ яг тэ янхтнуудыг бас тэтгэхгүй болоод хин тэтгэх гэж. Тэ энэ чинь энэ заснаар өөр dark ертөнц шүү дээ Монголын яхан манхан арт юмхаар. Үгүй гэхдээ dark болгож байгаа болохоор л dark хөө. Кино үзээд яг тэгдэг. Сингапур ч гэсэн тийм юу байдаг шүү дээ. Таиланд. Таиланд. Таиланд л амар Бангкок. Зүгээр хойрын дагд шүрч шүү дээ. Үгүй яг нэг эмхтэй хүн гэхээр нэг тийм Монгол эмхтэй хүний ичимхий юу те ямар ичимхий зам маань нэг тийм эмхтэй хүн гэхээр нэг тийм байх хэвээр гэж бодоод зөв нэг дээрээ тэгээс нэг бодоод тэгээд тэгээд хэд юм уу зүгээр нэг те нэг гэтээ яг бие үнэлж байгаа эмхтэй хүмүүс уусаа байгаа штэ зөвөрл тэднийг гимт хэрэгтэн биш л болгочих л та тий зүгээр л за яг хуу та нар ихтэй тэднээс тэл татвар аваад тэл нэг улс чинь тэр яаж болно штэ зүгээр нэг тэрийг нь хүлэн зөвшөөрөл тэг тэгчих юу л байхгүй худлаа жүжиглэх шаа чи Монгол юм өөртөө яхаа авдаг юм шүү дээ. <laughs> Өөртөө тэгэл жоохон сав массаж, бильярд шаадаг л үстэй. Жоохон хүн амт олчихно. Ам дамжаад шууд яг давч төлөөр тэгэл ноод төлөв шүү. Ямар хамаатай юм шүү дээ. Гаднаас яхнууд оруулж ирэл. <laughs> Тайландаас импорт чар танихгүй яхнуудыг л. Шин шин импорт бас бүтээгдэхүүн оруулаа. <laughs> Филиппин яхнууд. Чиний хоолойч саяг яг хөксөрч өөх. Гоё шаттай. Филиппинээс яхаа авчрах шээ. Жими мими. <laughs> Жими шиг баач гэнэртэй шээ. Жими шиг пимп үүдөө. Ийм шаляп өмссөн пимп үүд ирж байна. Зууч харин янхан гэдэг ч муухай үг л дээ. Янхан улаан гут секс ажил. <laughs> Нэг баг хахад нэг тарцсан байсан нэг хараалын эмчлэг өгдөн шүү дээ. Утсаар тарцсан байсан. Аа тийм. Чамаг алтан орон дээр алаа дэлхий хөвчээсэн чи. Тийм тийм тийм. Тэгснэ. загас надад. Чамааг яахан гэхэд багтан. Баруун хөлнийхөө эрхийн хорог бүхслүүга чихэж кайф авдаг янхан шээ. Чамааг янхан гэхэд багтандаа муу яр эдэндэ баригдсан янхан хүүхний хамран доторх хар батг шээ. Тэгснэ юу вэ? гомдооны цойхогоор гойж зүрсэн алтай байлаа. Ээж аав чинь чамд хайргүй мэдүү гэж. Өөр амар <laughs> Негатив юм шат. <laughs> Тэр нэг Монгол кино үзчихсэн үү? Ээж өхөр ингээм амьд төсөх гав насарцсан. Ээж нь хүнтэй танилцаад нөхөртөөл төгтсөн чинь хойд давныг охины ингээд оролдож оролдоод техникийн удаад яачтсан. Яаж чаддгүй юм. Тэгээд тэгэл ерөөд жоон тэр охин жонсон болвол амар хүнтэй унтч мөнгө олж болдог бол тийм кинод шүү Нэр яг наадхан дэш адилхан би нэг зур сонин дээрээс уншсан ш. Нэг нэг Монгол хөдөөн нэг охин зөө тэгснэ юу сурдаг гэж мөнгө э, хичээндээ байдаг гэсэн хэвхэв юу. Тэгсэн чинь юу мөнгө зэн олдохгүй тэгээд өөрөө угаасаа биеийн үлх угаасаа мөнгө олох амархан арга марга гэж заагаад тэгээд өөрөө биеийн үлж эхлээд тэгдэг гэж байгаа. Тэгсэн чинь ихчийнх нь нөхөр нь болохоор өөрийг нь тэгээд юу биеийн үлхийг мэддэг болсон. Тэгээд их чинь явцаагаар нөхөр нь зүгээр л би чам юу хийдэг чи мэдэн шүү мэдэн шүү гэд бүр тэр их дүүг нь бүр амар шаагаа шагаад. Тэгээ өөрөө тэрийг бүр амар ярьсан. Зүгээр балиар өмхий боор балиар өмхий боор амруу иж амруу тавьж тавьж байваад юу анаал манаал байнг хийдэг гэсэн. Йоо тэр бол жинхэнэ анаатан байсан. Тэгээд нэгтээ ганц айдаг юм бол ихж байгаа мэдчихэдэл гэж би үнэхээр айдаг гэсэн. Тэгж яагаад би нэг юу хүнээс жилээд э, иймэрхүү ажлаас бүр залхаа тэгээд тэгсэн чинь тентхийн октодоос би сонссон гэж аахгүй юу вэ гэсэн чинь Таиланд нөлөө Солонгос банк юу Макаод очоод зөөгч мөгчөр ажиллах мэжлэх тийм ажиллаад их мөнгө амар амархан олох боломж боломж гэж сонсцсон. Тэгээд би бүр амар баярлаа. Тэгээд очиод тийм ажил ажил олдох байхгүй хүмүүс угаас Монгол тийм Монгол жохтууд тэгж яриадсан байхгүй. Тэгээ очисон чинь юун тийм зөөх жоох шууд намайг зүгээр тэнцээ байсан Монгол хүүхнүүд нь өөртөөхөө өөртөө бүр яхан болоо бүр барьцаалагч тийм байл та. Тэгээ яаж тэрнээс баг гарах боломж өгөөл бол баг амар их мөнгө олон жил ягаад э, мөнгө өгөөд боостоо өгөөд эсвэл бол өөртөөхөө оронд ингээд Монголоос зүр хүүхэн авцраа тэгээд хэрэнсэн ч өөрөө тийм виктим болоо тэр охин тэр өдөөний охин Тийш нь очоод тэгээ би анхан болоод тэгээ бүр амар хэцүүсэн гэсэн. Тэгэл өрчтэй өчнөр яхан маха шаал. Эхэндээ фасартай нүгдэх. Тийм, фасар масартай авчаал. Тэгэл эхэндээ <clears throat> нөгөө яг тиймэрхүү босс мостой оролцдоггүй байсан байхгүй юу. Тэгэл өөрөө зүгээр нэг хуваараа муураа би яхан маха хийгээл тэгэл их монгол хэрэг хүмүүснийх авдггүй. Тэгээ өөрийгөө болохоор солонгос солонгос гэлцэндээ жоохон хурган англи хэлтэй. Тэгээ солонгос хүмүүс жоохон авч байгаа бол тэгчихсэн чинь өөрөө ингээд ямар нэг яажсэн чинь территориуд чинь бүгд ёо мафинууд нэг бас атгцсан байт юм байна л энэ ч зөвхөн миний яхнууд нь тавина энэ ч чиний яхнууд гэсэн чинь өөрөө тийм мэдэхгүй яаж яагаад ёо мафинуудад баригдаад бүр хэмх зодуулаад бүр амар шаасан гэсэн Тэгчээ бүр зодуулцсан ингээд бүр ухаан алдсан байж байгаа. Сэрсэн чинь 2 3 монгол хүүхэндээ нэг амар харанхуй өрөөнд сэрээд нөгөө охнууд нэг уйлцсан. Бөөр яхнууд тэгэл өө чамаач яа нүгцсэн байх гэж бодоодсэн шүү дээ. Тэгэж бүр цус мус олоо шатсан нөгөө охин чинь. Тэгэл сэрсэн чинь нэг нүүрэн дээр сорвтой нэг хужаа 2 амар том бэкт бакбитэй нэг 2 том бакбитэй хүнтэй нэг хужаа орж ирсэн. Чи миний территориудаар ажиллаад н амар удаан ажилласан болохоор би чамаас одоо татвар аавна надтай амар удаан ажиллаа. Тэгээд өөрийгөө амар удаан ажиллаж явах та. Тэгээд тэр ажиллаж ажиллаж явах өөрөө тэр ажиллаад тал мөнгөний тэр хятад өгөө тал мөнгөний өөртөө үлдээдэг байсан. Тэгээд ажиллаж явах орондоо нөгөө нэг өөрөө бас Монголоос эмгтэн авцраад өөрөө тэр бизнесээс зур гарчих боломжтой байсан. Даанч тэгээд надад хүн чанар гэдэг юм байгаа болохоор би угаасаа тэгж чадахгүй байсан. Тэгээд тэгж жагаад би ажиллаад бүх юмөө төлөө дуусаад тэгээд гайгүй мөнгөтэй болоод жоохон буцах зардлын мөнгө олоод тэгээд нутуугаа буцсан. Тэгэл нутуугаа буцаал Тэгээ буцаж гэртээ ирээд ааруулны аарал марал ээжчихийн гэрте ороод аарал марал дээр бүр амин өөлж мөлсөн гэх тэр сондөрөгчсөн байдаг шээс. Аа хөөх хийж. Шинэ амар амьдрал шааж байгаа зүгээр. Тэр юу ч мэдгүй хүн тэгэл хүний 8-нд ч гэдэг амар юм. Хүний 8 хэрэг юу вэ? Яг миний тийг амар юм байтэ зүгээр л. Миний тийг яг нэг нэг жоохон бахад яг нэг тим юмнууд их болд хэрэгүүд болдог гэсэн нэг гадаад сурган морган гадаадд нөгөө нэг ажил те. Аа нөхөр мөхөр гэл тиймэр нэг явцсан хүмүүстэй нэг яваал очиад яхан болцсон байна. Гэтэ яг тэр хүнд бол яг үнэхээр яг новшин байгаа шүү дээ. Өөр чинь бол тий. Амьд там Монголд ингээд хүмүүс мэдхгүй ингээд монголчууд зүгээр ингээд тэднийг шоолол байж зах тий. Ингээд тий чинь нэг амар өстөд бүхсдүүл бүхсдүүл хэлээ нэг. Хаяа зодуулж бодлоо. Зодуулаа. Угаасаа тэдний чинь ямар жирийн бол авах гэдэг баг тэгэл жоохон сонирн садис стандар л аав шүү дээ аваад мөнгө төлсөн чинь эн чинь энэ угаасаа яах би угаасаа яасан чи яад ингэж бодоод шаажахта зохиж явах шагаад мөнгө ч юм уу яахан маханаар дуу орилол бас та. Яг imagination удаа яг бүр яг бодонд яг эмгтөөний тэх юмсан гэхсэж боддог юм удаа. Би яг Таиландд явж хат нэг яг амар тийм нэг номо цараатай хүмүүс өдөн шүү дээ. Амар номо тэгтээ хаа бас амар гаж юм шиг яг тийм white хүмүүс өдөн шүү дээ. Европ. Яг нэг жоохон царай муутай тэгтээ амар номоч биш нүдэн шүү. Яг тийм нэг залуу зүр дэлгүүрээс зүрл бөө бэлгэж авцсан ингээ зур гарч ирсэн зүгээр л ингээ гартаа ингээ зур ингээ ингээ өрөө шатсан би хажиг гараад гээ инээс юм чи ингээ надаас ингээ нууж юм гоошаа шооллохгүй тэр өст амар яг бодоход яг өнөөдөрт нөгөө яхаа авах байсан байх тэр тэр дийлэх юм үгүй тийм болов бэлгэж ашиглаж ирсэн лагин те гişх чи тэгээ шанс юм уу гэтээ яг тиймэрхүү яг нөгөө нэг хууль тэгээ тэгээ удахгүй явь Гэхдээ яг одоо нэг тиймэрхүү юмнууд ягаад хууль бус байгаад гэдэг вэ гэсэн чинь үгүй ягаад тийм хууль бус байгаа болохоор л тиймэрхүү гимт хэрэгтэй холбоотой болж эхэлдэг. Яг одоо имийг ингээ хууль бус болгочоор л мафуд зүгээр тэрийг нь тэрийг нь зүгээр ажилуулад эхэлдэг. Тэгэл яг нөө хахуулдаал өөртөө ажилуулад ашиг олол уусаа ашигтай шүү дээ. Яаж ч бодсон. Тэгэл яг төр тэрийг нэг яахгүй л имс самуурвал одоо тэр массаж одоо одоо хэрэг бол массажинд хөхдөг шаалцдаг оо байгаа мөнгө төлвөл 60 мянгаар л аймаа шаалцдаг би би нэг массажинд орж байгааг үлдээ гэтээ бол байж л Орсон сонссон юм байна. Орсон байгаа мó? Жохоо орсон уу? Энд энэ нөрөнд байгаа хинч ороагүй шүү дээ. Тэгээ юу Тиймэрхүү юм бол сонсч ирсэн яг мөнгө одоо тий энэ хангалттай хэлэх юм бол яг тийм газрууд бол байдаг. Гайгүй хүүхнүүд мөнхнүүдтэй оронгууд нүр амир дэжгүй хөөрхөн жоохон охтууд байл юм бэл. Тэг шиг биш аа. Тэгэж яриш шагаа тач. Бас нөө юм юмд сап маа найз найз нэгдүгээр болоод байхгүй юу? Тэр нь зөөр сапрогийн тэнцээ бүр аим баг 16 мураатай байх юм уу? Тэшсэн нэг амар ч 16 таа гэж. Яа, тэнгуүтэй амар ч муухай юм бэ. Би ч чад. Авааса dark юм зөндөө хэвээр Монгол бүр ёо. Darkness зөндөө шат. Хар бараан муухай юмнууд багш. Ихтэй хүн гэдэг тэгээ бас жоохон хэцүү юм да тий. Би минь хамгаалж чадахгүй тэгэл. Хүний юунд орчхоор л хэцүү юм да. Багаас нэг амар чухал юм билээ. Яг аав хүн гэдэг бол яг охиндоо яг сургах хэрэгтэй Тэгээ бас нэмэгдэн ойхон мохны ингээд ууса хитрхийн ингээд бацчаар ингээд том болгоод бүр амьслаад болчихдог юм шүү дээ. Бүр шууд яашкара шаачдаг. Яашкада шаачдаг. Зад яашкада тэр 2 3 бистэг огсруулж шааж байгаа нэг шинэ дотор тий. Тийм ярил таших хэрэгтэй баг. Мэдгүй өстэй бүр амар хүүхдгийг бол бүр амар яах юм штэй санагдаж штэй. Можод ер нь яг яаж үүсдэг юм бэ? Штэй можод амар хэрэгтэй те нийгэмд бол. Аа ингэдэг яг алны нөө нэг тэд нар бол муухай байгаа ч гэсэн нийгэмд бол хэрэгтэй те. Нөө алны чэнжүүд яг алны үнийг өсгцсэн байсан ч яг төр нөгөө нэг нөөцийн хаал гаргаж байгаа юм шиг те. Модчууд жоохон дистрибьюшн хийж хүртээмжтэй болох шиг. Яг нэг тийм арай арай амархан ал тэгэж ярьж байгаа. Тэгээс муухай л та. Амархан хаал болох шиг. Тийм, моочод амар хэрэгтэй ч гэж тэг. Гэтэ мэдгүй зүгээр яг яаж яг охин тийм гэтэ яг нөө нэг эрэгтэй хүн бол угаасаа эрэгтэй хүн болгон л донтой шүү дээ, тий. Ер нь бол цаанаасаа яг бүр байглаасаа тийм олон эмэгтэй хүнтэй секс их тийм юу байдаг. Хүсэл одоо баг тийм тий угаасаа дээр үйдэж угаасаа тийм л байсан олон хүүхдтэй жиж өр үд маань 10 10 их нэр мөхнөртэй хийж идэг шат. Өр үд маань үлдэх илүү тийм одоо боломжтой. Тэгэл ер нь хамгийн альфа тий хамгийн дээр нүдэг гэсэн пирамидын дээр үүдэг гэсэн баг нь хамгийн олон хүүхэн шааж өөрийнхөө яг тий хамгийн яг яг одоо альфа цустай хамгийн тийм хүн цусаа үр ачаа яадаг. Тэгэл Чингисийн ач үр ачаа ч юм амар олон мэддэг шүү дээ тий. Яг тийм болохоор би чийг юу ярьчлаа гэж байна эмэгтэй хүмүүс бол гэхдээ яг эрэгтэй хүн шиг тийм донтой байх гэдэг бас нэг сонинтэй нэг цаанаас нэг юм натхан унтраг асууж байгаа. Одоо яар та. А за. Нэг дайди issues гэдэг шүү дээ. Нэг одоо нэг эцэг нь хаяа явж утсан ч юм уу те. Тим охтууд. Тэр одоо ямар гэдэг юм бол өөр ертөнцөө. Нөө нэг тэгж тайлбарлаад өгдөн шүү. Гэхдээ бүх октоо тийм шилтэй. Угаасаа зөндөл тийм хүмүүс байгаа их. Манай найз зөвхөн ч гэсэн тийм. Гэхдээ манай найз зөвхөн бол тийм биш. Аа нөө яг тэр нөө нэг тийм биш гэж. Үгүй одоо нэг аав аав нь байдаг л дээ тий. Гэхдээ яг тийм мож биш. <laughs> Гэхдээ нөө нэг эрэгтэй хүний анхаарал амар тийм дутмаг маягийн одоо өсчгөр дэгдэм үү та эрэгтэй хүний одоо нэг халамж боломжинд амар амархан автаа шаачдаг тэрэнд бүр ингээ эрэгтэй хүн таламжлах ямар гоё юм бүр тэгээ бүр эрэгтэй хүний бүр тэгээ нэг тийм хайр хүсээд хайр анхаарал халамж хүсдэг тэгэл эмэгтэй хүн чинь дэлгэрдэг цэцэг шүү дээ чи чиний мянга зүв биш чиний охин үлж явах чиний мянга зүв байгаа яах юм бэ аа зэрний эсрэг өгөн гэсэн чи Чиний эрэхтэй өсөж байхад чиний 1000 зүгээ яах юм бэ гэж. <laughs> Кошис байгаа. Эрэхтэй нэг нэрээ сайн бодлого эрэхтэй юм лээ. Эхнэр нь гоё хоол идэг байхад тэгэл гэрлүүгээ яардаг л. Аа шах. <laughs> Гоё шүү. Аа үгүй үгүй. Шах. Өгөөч биш л тээ. Үгүй сайн гоё хоол ид. Гэтэ бата бата. Энэ юу байгаа юу? Билет үгүй байгаа юу? Билет үгүй байгаа. Таад гоо хоол ивэл. Тийм тийм тоглолно шүү дээ. Газ билетийг шаагаал. Аа тийм байгаль газ авчих хэрэгтэй. Хөгч юм багаас нь амар хүмүүжлтэй л байх шүү дээ. Амар яг эрэгтэй хөгт яадаг. Эрэгтэй хөгтөд тавьдаг юунаас илүү илүү эмэгтэй хөгтийг илүү их яах хэрэгтэй биш тий одоо нэг хүний нөлөөндөр орчихгүй тий. Тий. Улам одоо чи яг хүний боо өгөхөд амьдраад тахгүй нэг тий. Чи хаана явж байгаа, хаана юу хийж байгаа илүү анхаарал тавих хэрэгтэй юм шиг тий. Эмгтэн хүсэл лөө. Яг тийм охтууд үед тийм охтууд үед штэ тий яг нэг яг нэг мэддэг тий нэг яг нэг э, босод охтууд ингээл яг л нэг ашиглуулж машиглаж шаалгалж олголж хат яг нэг өөрийг авч гараад байдаг тий. Тийм зөв охтууд хөөс. Зөв охтууд тий яг би яг тийм л охинтой болмоор. А болмоор ч гэсэн охиноо яг тийм л болгоно л доо. Тийм болгоно. Бас хэтэрхий бас юу биш те тийм. Номын цагаан зэлтэн бол биш те. Тийм. Гой явж явж яснаа ингээд нэг гой яг гой хавчдаг хүмүүс эд чи те. Тийм тийм. Шиг. Тэгээ хаяа тийм машин машин юм сонсд юм уу одоо нэг жоохон жоохон өгтөд очивол нэг те. Боо моо өгцөлж явах шиг те. Тэгэл оройн найзууд надтайгаа уулзсан. Муухай шатс те. Йоо тийм өдөр. Тэр нэг нэг охин зүгээр л амар очиод нэг залууд бүр зүгээр нэг залуугийн зүгээр бовны охин болцсон заяа. Бовны охин болцсон зүгээр л залангууд нь очиод зэрэг шаалгуулж идэг. Тэгснэ айгу өөр өөрт нь бүр амар гүдэг нэг залуу байдаг шээс өөрт нь бүр гүүгэж шага. Бүр сэтгэл гаргаа бүр амар шахадах тэрийг тоож байхгүй. Тэрний тэрний хувьд бол тэр охин бүр амар тийм ихэмсэг бүр тийм дээд дээр байгаа зориг шигтэй нэг уулын орой гоё юм нөө шүү. Тийм тэгсэн чинь нөгөө охин зүгээр нэг өстэйг зүгээр утас цогтөг охин шээс Утасныхын дугаар уруулан дээр нь байдаг гэсэн таашаасаа. Тийм байна. Тэгэхээр л алдар. Энэ юу <laughs> нөө нэг юу лээ. Нэг охин зүгээр яаж манай найз нэг охин зүгээр юу сарын өмнө ирсэн багта нэг залуутай шаалтсан л та. Тэнгөт онгоогоо хэлсэн чинь нөгөө залуу бүр амар ээж автгаа танилцуулж танилцуулах гэж байгаа. <laughs> Нөгөө би одоо яах вэ? Тааш. <laughs> Нөгөө яах вэ? Тааш шат те. Гоёрсон шүү дээ. Би өөр нөх ингэдүүлдэл шат штэ гэж байна. Би ийм охин биш шүү гэсэн амар чадварлаг өгөөш. Туршлах заагаашаа тий. Энэ яаж өгдөг гэсэн нүр аашаага. Цензүр. Нүнжиг тослогтой шагаад идчихсэн. Нүнжигтэй өгөөш. Нүнжигтэй өгөлч. За за за тэгээ дуусгаад э, танил мэдрэмжээ. Тэ оройтчлаа. Траас одоо 2 цаг маяг болчих тээ. Та бүхэндээ энэ яриаг өрөх гэж бид нар ч гэсэн гоё байлаа, та нар ч гэсэн гоё байсан баг. Тэгээд э, одоо ингээд тарьцгаая да. Баярлалаа. Гадаад гадаадаас сонсдог залуучууд бас их байлээ шүү. Юм биччихилээ, Түркээс биччихилээ, Америкээс, Солонгос. Эдгээр хэдүүлэр нь Mr э, World Wide-уд болцсон юм шүү. Хэдүүлэр нь Pitbull болцсон юм шүү. Монгол Pitbull-үүд. Mr World шүү дээ. Монголчууд дэлхийд тахна босч гин бүх толботон тэр нэг бас тэр бас сүртэй хэлсэн шиг нэг монголчууд сэргэж гин гэснээр бөө амар том том хүмүүсүүд ачивментуудыг гаргацсан аа нөө нэг нобел янз нобел шинжлэх ухаан муханд ч гэсэн нээлт хийж мэдсэн алмазыг зүр хиймлэр хийж болдог болгоцсон л ч тийм бүр яг цэвэр алмазыг тэгснэ амар Microsoft Google Moogle дээр амар ажилдаг амар том том монгол гайгүй гарууд марууд тийм би э, Apple-ийн BMW-гийн нөө нэг юм уу яаж маадаг залуу гэдэг юм шүү дээ Залууч. Тийм залууч нь тэгшл надаа гадаад талахын дэгтэй бас. Аав аав тэгээдсэн шүү дээ. Ер нь одоо ингээд над чиний хийгээд байгаа нэвтрүүлэгч бас юм гадаад бүр хэдэн мянган өнцөндөө олон мянган монголчууд байгаа. Тэднийг ягаад тэр хүмүүс чинь одоо яа маань одоо чиний сонсогч нар болж байна. Ер нь Монголын хамгийн гайгүй гэсэн хүмүүсүүд нь л гадаад гарцсан мэдэн штэ. <laughs> Тэгж хэлээ. Тэгээ өөртөө бодоо шагаа тий. Яг нэг шодрог газар өрсөлдөөнд орох гэж байгаа тий. Тэгэхгүй Монгол болохоор бүр нэг Уус ээж ажлын юм өндөр ям өндөр байхад зөвл залуучууд бүр хурдан л зайлах юмсаа л гэж амар яадаг гэсэн. Хурдан л гадаад руу гарах юмсаа гэдэг. Тэгдэг байсан гэсэн. Лаборатори лабораторид ажилладаг хат. Тэр хэдэн онд 11 онд л хат гэж ярьж байсан шүү дээ. За за за за баяртай залуучуудаа. За. <laughs> Нөө нэг юу коммунизм юм шүү дээ. Бүр хүмүүсүүдийг амар ажилуулдаг гэсэн байл шүү дээ. Социализм үед тэгснэ бүр ажиллаж ажиллаж ажиллаж ажиллаж байгаа тэгээд шагнал мангална гэхээр э, нэг нэг халуун сав гэснээр хурал дээр магтаж магтдаг. Тэр нь тэр үний шагнал тийм мэднэ. Яг алга тасны яг Тэнгөт тийм тасны шагаад. Тэр нь амар сэтгэлийн таашаал маашаал өгдөг. Зүгээр л одоо хойд солонгос гэсэн чинь шагнал нь зүгээр л их өдөрдөгчийн хөшөөг угаах эрх мэрхийг өгдөг ч гэсэн. Йоо ямар crazy юм бэ. Ашиг. <laughs> Зөв хүч өж ижил энэ. Педта шиг шагналаа шүү дээ. Педта шиг амьдэрч педта шиг шагналах юм да. За за за баяртай залуучуудаа. Өнөөдөр бидний сонсонд баярлалаа. Танил мэдээ. Бид хэд бас нөө нэг э, comedy night comedy night хийж байгаа. Монгол данхуудаа stand up хийж байгаа. Тэрийг бас энэгээр дамжуулж бас хэлмээр байна. Дөрөвт болно. Бүтэн сайнны орой 8 цагаас Hi-Fi Records одоо хуучнаар э, одоо хуучнаар ч гэсэн одоо одоо Hi-Fi э, Records Hi-Fi Records одоо биш болсон л та. Өөр болох гэж байгаа юм шиг лээ дээр нь. Гэтэ хүнсний 50 дугаар дэлгүүрийн хажуутлын Hi-Fi Records-ийн доотлын тохиртой Basement Club-д 7 хоногт 2 удаа пүр болон ням ням гаргийн орой ингээд comedy night хийж байгаа та бүхэн хүрэлцэн ирээрээ такс 5000 нэг tiger пив э, дагалдж байгаа тийм болохоор нэг тий ер нь бол дажгүй за за тэгээ хөрөлцөн ирээрээ өнөөдөр бид нэр тэмүүгээ завхаа зэндээ бэлгээ одоо унтж байгаа ч гэсэн шах тамира бид бид хэд байла bounce yeah come on i need some drums on it yeah come on yeah bounce Любу где? I give it to you like this. Ah, yeah. Bounce, bounce, come on, bounce with me, y'all. Yeah. Everybody wanna check my flow. And when I brought your studios on fire, entire industry needs a new producer. All you MCs wait till I blast. Cause I'm new mayor and you slaker. All you bitches wait till one quick sound. See what they got, these boys from my side. Yeah. замыг олон тэнгэр тулн клипер болно одоо биш массаж болно одоо миний гуцын болно одоохондоо мөрөөд юуны өмнө нөрөөд дургийн тоогоо югөөд додон дэрийг өгөөд хей жоохон баазан Одод болчихлоо бүгдийг баазан Чадахгүй тул одод биднийг мөнгө засар хаазан Одод дүн дээр авчуулаад өнгөч мөнгийг авчуулаад Одод болох гараа Одод хүн дараа Тараа Амир олон фэнтэ Түгэд машин авчуулан сонхон хартэнтэ Миний тухай илдэв язаг шар сонинд бичээсэн Надас ичээсэн өгч ингэж шадрал чичээсэн Ол болохоор яати болоо Яг яати болоо Яг тотгүй байсан охид 2 4 долоо Болох болох гэдэг чинь болохыг хүсэх зүйлээ биш ба түүнийг хүсэж 80 жил гүйтэй. Одгийн яндлаар амьдрах юмсан. 80 мянган доллар машин өмнөх юмсан. Зурагтаа өөрийгөө харах юмсан. Хай-фай ситигээ зарах юмсан. Одгийн яндлаар амьдрах юмсан. 80 мянган доллар машин өмнөх юмсан. Зурагтаа өөрийгөө харах юмсан. Хай-фай ситигээ зарах юмсан. Төс мэс готы гараа күсэ болтой ариун насараа гэтэл яв намайг гараа хажууд хөл хирэний бараа Од бат бат бусдаас хатан үнэ тэтгэл машин араа Мөрөөдө жоохон болж дараа хипа бат болж Ээчээ ээчээ одууд гараа нөгөө л мессежтэй Одууд татдаг парламент хайрын нэмэрхтэй Спинэмтэй хамар ондог хипа бат 50 cent Миний ондог гигсээ дэдийн заяа аксэ Бэтико тэмдэго дингийн битээс үзэх Өмсөх хурдс бодол тэмдэр хараа часан гэдэг юм Тим баси бидотын тухад бол гэсэн тэдний явсан сатэ Стереото болчуд нэтэ болчуд модны шооло болчуд өөрсдийн гэсэн хип хоп Тацаа болчих удаа гимстэй гур алхаас дараас хойдрын гүтгсэн хүч алхаастай Йоо йоо би бэн би бэн би бол хитэн гэлсэн стар white биш хорноо гигэ буюу чи стар Одоо болчих хамраа зүгэр гэвэл чиний досыг өгөн авдаг зүг замаа завдаг тэгвэл өгөн өгөн Хонтын хандшаар амьдрах юмсан Наймэн досрын машин унах юмсан Зуртаар олиго харах юмсан Хайфа сити гэлзай юмсан Тэ амьдрахаар амьдрах юмсан 80 мянган доллар машин унах юмсан Зургатаа өөрийгөө харах юмсан Хай-фай сэтригээ зарах юмсан Бай бай Атхун бай Дави дави Бичхи дави Одод болон нөхөд таны фэнүүдтэй хартай Тэгээ түүнээс хатан одын гол гурдун давхар байтай Тупак дэта олэта бургата Одод цум соёртой ингэр дүүрэн гоёртой Ахтан цаг ахус сихоку гэмтэн Амьдрахаар зарим нэгэд идүү харах юм цам би үлдээ ах шиг тоглолт хийх хүмүүс тутан наран туул зах шиг Одны араас охин над за би давж заатан Одны нэг байсаар охин пан наатан Яг над чек One quick shit Энд байгаа хүмүүс шиг Компьютера Яг над чек One quick shit Энд байгаа хүмүүс шиг Hey Шүгдөө Хонтын амьдрал амьдрах юмсан 80000 долларын машин унах юмсан Зургатаар өлийгөө харах юмсан Хайфа цитигээр зарах юмсан Хонтын амьдрал амьдрах юмсан 80000 долларын машин унах юмсан Зургатаар өлийгөө харах юмсан